Paz, alaba, o jaiide, rastalla alaba padre. Esta ciudad Vas tu baile, la eterna de Tápate y racha yo, okay. Ekainako geita, zazpi. Zazpi, eh, ama seigarren saioa. Aldapazeren azken... Azken saioa, demora diontako. Oraingo. <laughs> Oraingo. No, pero bueno, zen izango zuen, eh? Zola, ziginen bezala eh, bapatean dena gola eh, jungea gehitzen, eta azken, bueno, indugu talde... Nork esango zuen. Nork esango zuen, eh? Nork esango zuen. Nork esango zuen. Nork esango zuen. Nork esango zuen. Nork Ba hemen gaude? Bueno. Gaur zehuzte prestatu dugu baita ere? Bai, Antza denez, bai, bai. beteta dakago estudioa. Bai, bai, Jende ez lepo. Bai, gaina lortu dugu ila denak egotea, gero gonbida, gonbidatua elkarrizketana, eta, bueno, faltaz gero dakagu, e, arranoa, gure arranoa Madrid, David ere, Madridetik, ba, ere, agur, agur bat ingo dugu eta eki dakagu, ba, normalan teknikan ibiltzen dena ta hori, ba, oporretan oh, dago. Oh, eki, ere, agurrak hemen kaixo. Bai, bidali dugu ere zea bat, eta bueno, nuztet azkenan gaur den, dena gaudela, ez da Bai. Bai, Pablo dago hor, dena pozi, bai, bai, bai, bai. Kaixo, Pablo? Bai, bai, bai, eh, Pablo? Puedes hablar. Ez izu guantzuten, eh? Aquí, eh? adentro no. A ver, a ver, a ver, a eh, técnico. Ahora bai, technician. Eh? Technician. Hemen dago eh? ere, Josecho, gaur ere gero... Eh, bai, keixo, zemuz, e, eh, ba, bueno, a, ze, ze Zei, dei, hobeagoa ba, agur esateko e, ikasturte honi, ba, e, eh, zugarra mordiko e, eh, bai. sorgine izari buruz, ez baldin bada, ez? Ba, bueno, hori, bakizute, postrea beti gozoena ba, bukaeran, ez? Ara, ara, ara, ara bai, azkena iristen eta arroputzena. Gaina, aukeratu genuen gaiare bai, justo horren dela azte bat, izan dira, ba, gaztaneko jaiak, ez? Ba, bai. maritxuren hori egiten diren jai batzuk, orduan, bueno, nahiko gaia, orantikan ez, maritxuz da Bai. Eta albiste kulturalen bat ere emango dugu. Ah, Bai. Gero. Sorpresa. Kultura, amen. Bai. Kultura. Bai. bai, bai, bai. Urti, urti mesedes, eh? Bituze kulturala kasu eskuardea. <laughs> High culture. Aurum. Aurum. Bueno, Ba. Ba, ba bagoaz, hasi egingo gea eta ponos la sintonía. A ver, a ver qué toca ahora. El carrizqueta, Pablo, el Es baño. Eh, ZG. ZG. A ver, ZG o el carrizqueta? No me liéis, eh. El carrizqueta da zg eren barruan. Ba, ah, vale, vale. Pentsatu vale. Ba, ZG. Verás, aurrera Pablo Pres dagoenean. One, two, three. Ah, ya está, one, two, three. Go. Vámonos. Alda maquiricabe, alda pase. Tetajes música maquiricabe, alda pase. Anda pase. En maquiricabe, anda pase. Zure musika txokoa. Alda Zure Alda pase. Alda pase. Zenbakirikabe. Zenbakirikabe. Zenbakirikabe. bueno, ea, bueno. ea, ea. Hemos vuelto. Badakigu gehien gustatzen zaizuen aldapazen sintonia hau dela. Ez gezurrik esan, ez gezurrik esan. Bueno, ¿se da azken irratsaiorako, Jorge? Pues hoy tenemos un programa muy, muy, muy, muy, muy, muy especial. Ah. Pero como todos, ¿no? Realmente, siempre digo lo mismo. Bai, baina gutxitan ekartzen dugu jendea honea zuzenean, ¿es? Eso, eso es lo que hace especial este programa. Es que... Bueno. ¿Y por qué es tan especial el día de hoy? Bueno, lemizi gauza bat. Mm, Ni gaur hemen nago, baina nabarituko dezuen ez pixka Sabina hotxa daukat. Orduan eh, nahiko isilik egon behar naiz. Has estado 19 noches y quiere <laughs> no. 19 días y 500, noches, fumando. <laughs> Ducados. <laughs> ba, ez dakit, ez izango da, eh, ba, ez dakit mm, ipurdia kanpoan login de tela, o batek daki batek daki batek daki baino e, orain sartuko dut publizitatea bihar horratx antzerki taldearen bidaia galdua antzeslana daukagu lezon, e, eh, bertan izango naiz, bihar eta etzi, arratsaldeko zazpietan gezala auditoriumean. Horregatik gaur isildu behar naiz, bestela bihar. No mm, puedes. Mm, mm. bueno, nimen nago, baino batez ere Jorge harituko da gaur itz eta pitz gure gonbidatuarekin. Bueno, me toda la responsabilidad de ser el dinámico, pero va a ser difícil, eh? Esta a tu altura. Oix, que majo eres. Bueno, ongi etorri norbaiti. Vamos a presentar a, a, las personas que están aquí invitadas, que son pertenecientes a Warso Música. Ah. Que vamos a hablar hoy de Warso Música. Warso Music. Que son Andoni. Aba, aba, gabon. Y nada. Es que eh, ricasco Eso es, eso es, con pues eso, vamos a tratar eh, un poco quién es Hogar Música, porque bueno, pues nos parece que es un colectivo que está muy presente en lo, a lo que hace referencia a la cultura, sobre todo dentro del pueblo de Rentería, y nos parece importante pues darle luz a, este colectivo, y entonces pues por eso hemos invitado a Andoni y a Patri para, pues, para que nos expliquen un poco la historia de, de Música. Ogarso Música. era guille, oso Música Guille oso garrantzitsua da hemengo mugimendu kulturalean, beraz? Eso es. Entonces, eh, bueno, la primera pregunta que soltamos es eh, ¿cómo y por qué nació Arso Música? Bueno, Arso Música nació hace 13 años. Pues, que te interrumpa, puedes hacer euskera si quieres, ¿eh? Bueno, euskera, sordera, sabo. Nahi desu nizkintzan. Guain la urte asizan, eh, ni ez neon, baina, bueno, eh, bilduzian hemen gazte batzuk, eh, ikusten eh, musika eta gauzoiek hemen herrian etzeola, etzeola lekua eta etzeon zeo nun neiteko eta bueno, eh hasi izan eh jendial elkartu izan eta ez dakigu atzentza ze, pero kabia intzuten hor pontikako ah, bai, parkinean, bai, bai. dela urte eta beltzolako ezerrez eta bueno, eh han intzuten lehenengo gauzak, ez? Orduan han egontzan e, eh, mikroireki bat Hor jendia ikotzen zan, gitarrakin, bakoitza beriakin, noiz benka ebai bai, kontzertu batzuk egiten zian, eta bueno, hola, zizan pixkat, hola, pixkat alternatibo bezala, eta bueno, ez egiten e, eh, jarraitu jarraipen aukiko zuten ala ez. Eta begira amairu urte. Amairu urte pasadea ja, eta bueno, geho ja azkenean, pues udaletxeak initze egiten, eta hola, azkenian niesen aretoa lortu zuten, mhm. eta bueno, hortikan aurrea, pues hobeto juntzan, ez? Zalo, que eh, empezó siendo, no, algo, algo callejero, digamos? Eso, casi. salo callejero y alternativo, y un poco así, un poco que salió, pues a trancas y barrancas, y bueno, al final el pueblo, el pueblo, pues, eh, sí que empezó a ir allí y bueno, y entonces se vio que, la gente que tenía ganas de música, ¿no? Música en directo y dar oportunidades un poco a esa gente que tenía un grupo que no sabía ni dónde tocar ni nada y se le dio esa alternativa. Qué guay. Tenían ese espacio, ¿no? Para poder... Eso, es ese espacio. Para poder, pues eso, no promocionarse, sino aprender, ¿no? Eh, de vivir esa experiencia. Mm. Eso es. Vale, eh, luego también eh, esas personas que empezaron con ese micro abierto, ¿no? eh, siguen hoy en día o hoy en día me parece que solo queda Julen mucha gente al final pues ha sido Aitaz, Julen, o... Julen Julen Julen Julen Julen Gure Julen <laughs> Gure Julen Bai, Julen Echegarai para que no Echegarai bai eta hortan dago Comandante Echegarai eh, eh, Echegarai <laughs> Julen cero <laughs> Hori da Orduan bueno Bea jarraitzeu Jota Azu Bagizute Beti saltza guzitan ibiltzen dela Bene bai Zintzilik egine bai eta bueno, bea jarraitzegu, beste batzuk pues zuten, pues bueno, por lo que sea, eta bueno, gente berria etorri da. Bueno, ni, bai etorri nintzen honea, eta proiektu berrira, eta bueno, jende asko, gazte asko, neska asko ere bai sartu dira, eta bueno, gogo, kriston gogoekin, mm. jende berria etorriko da, atzo batekin egon nintzen, eta iraian ebai sartuko da gurekin, eta bueno, bado jendia e, proiektu gogokin, eta gure proiektua sinzten dula, eta bueno, eta hortan, hortan gaude. eta jarraitzeko asmo urte asco askotako, Muy bien, o sea, y hoy en día cuántos sois? Pues somos unos 15, 16 y yo creo que creciendo y bueno, cada uno pone su granito de arena. Al final eh, lo importante es un colectivo donde todo el mundo colabora, cada uno pone un poquito lo que puede y al final pues está saliendo guay las cosas, la verdad que muy bien. Qué guay, qué guay que la gente se sume a eso, ¿no? Porque bueno, luego hablaremos más adelante, pero ese es un colectivo sin ánimo de lucro. Entonces, pues eso que hay es, voluntariado y bueno, luego lo comentaremos. Vale, luego, eh, pues sobre, ¿no? Eh, claro que nace, digamos, en la calle y ahora, como has comentado, que pues ya estáis en una sala Niesen, eh, pues con el ayuntamiento hay una relación. Lecuona. Lecuona, entonces, pues sí que entiendo que el colectivo habrá adoptado, pues también ciertas ideas o, eh, principios o como <clears throat> se pueda llamar, ¿no? Y entonces, mm, ¿cuál puede ser la misión principal de, de Orso Música, ¿no? Si, pues eso, si generar cultura local o apoyar a los grupos emergentes, no sé si dinamizar, por ejemplo. la misión eh, principal es pasarlo bien y dar oportunidades a los grupos nuevos que surgen en Oarso Aldea sean de lo que sea. Normalmente sí que es verdad que eh, solemos tener muchos conceptos de punk y rock, pero también queremos un poco abrirnos y hacer diferentes, diferentes modelos de música y todo. Entonces tenemos un, un email, gmail ustedes de la, com, punto com. bueno, ahí recibimos mogollón de solicitudes para tocar, porque la gente que suele venir a Niesen alucina con el areto que tenemos y todo el mundo quiere tocar ahí. Sobre todo también, con el trato, eso es. Nosotros económicamente no podemos competir con otras salas. Entonces lo que intentamos hacer es darles un buen trato, que se lo pasen bien. El 90% de la entrada siempre es para todos los grupos, lo que ellos generen. Lo demás, los 10% suele ser para promoción, para darles de cenar y para esas cosas. Y ellos suelen salir encantados. Al mm. final es lo que, lo que lo importante, ¿no? Y dar una oportunidad sobre todo a esa gente que no tiene ese sitio para empezar. Vale. O sea que, eh, como dices, eh, estáis abiertos a, tocar de otro tipo de música, ¿no? De, no solo de punk y rock, ¿no? eso es, eso es. Sí, a ver, sí que es verdad que muchos grupos que hay por aquí, sí que es verdad que tiramos muchos al punk, al rock y tal, ¿no? Pero bueno, sí que hay ahora, sobre todo con la gente joven, un poco alternativo, esa cosa que, que ya es diferente, ¿no? La música que se hacía más en los 90, los 80, y entonces, bueno ese cambio de, música, pues también tenemos que, tenemos que cogerlo. Hay algunos que somos veteranos, pero hay gente joven que igual controla más de ese rollo y entonces, bueno, eh, intentamos siempre pues amoldarnos un poco a las épocas, ¿no? Vale, entonces, eh, <clears throat> eh, ¿crees que hay mucha solicitud de grupos de querer tocar o si, si hay si la respuesta, ¿no? De, de la peña es que quiero tocar en Niesen y para eso tengo que pasar por Arso su música. No sé si. Sí, yo creo que eso es. Yo creo que vienen como espectadores muchas veces, porque tenemos ahí diferentes alternativas, que yo creo que está creciendo su Música. Cada vez llegamos a más gente. Eh, creo que la publicidad que hacemos eh, tanto en redes sociales como en las calles, porque nos gusta poner carteles, como la vieja, la vieja escuela, vamos a decir. Yo creo que estamos llegando a más gente gente antes igual se enteraba menos y ahora yo creo que mucha gente en Olereta y en el Inguru suele, suele saber, ¿no? Que hay conciertos y tal. Entonces tenemos siete conciertos al año en Niesen y uno gordo en Lecuona, que suele ser el último fin de, noviembre. Vale, que se llama Oarsoñúa. Oarsoñúa y todo lo demás es Oarso Música, ¿no? Bueno, que es lo mismo, pero bueno, se le cambia el nombre como es el como aniversario. el aniversario. Urte Muga, este año hacemos 13 años y vamos a traer al Drogas, wow. Periferia y a Nun. Ya ves, el Drogas. El eh? Drogas. Eta ya, dagoeneko, euneko irurogeita Euneko, la zauze Ya ia ia laro gehiago. la ia laro O sea, que me mendikan esate cogen animatzeko Muy tú. Vale, muy tú porque geo negarra gazten dira, eta gero ez da sarrerak, eta... El Drogas, Periferia, eta... Eta Nun. 20 euros euroan, hogei, euroan. Vale, números son claros. 800 de aforo. O sea, que estuve aquí nada, 150... 150 base. Por ahí, o sea, muy pocas. Ya podéis volar. O sea, que Urzi, venga, y sarrera. El drogas custeco. <laughs> vale, eh... <clears throat> luego... Eh como has dicho, colaboráis con el ayuntamiento, ¿no? ¿Tenéis algún patrocinador también que os ayude o así? O no tenemos patrocinadores, nosotros el ayuntamiento nos cede el local y nos pone los técnicos y luego eh, nos da, la verdad, nos da una ayuda al año, que bueno, tenemos que tirar con eso, no es suficiente, pero bueno, esa es la pelea que tenemos todos los años con el ayuntamiento, pero bueno, ahí estamos peleando y bueno, nosotros digo nosotros gestionamos y tal, con una barrita que ponemos, con unas cervezas, unos calimochos, un, poquito de agua también para la peña, y, y eso, y con eso funcionamos. Sí. Con kontuan hartu behar da, eh, oharso musika irabazi asmorik gabeko erakunde bat ez balitz, nola egin liteke, ez dinezkoa da, esan nahi detzuk, euki behar badezu jendea lanean, barra batean antolatzen, nola, kobratz, ditzak kobratu ditzakezu sarrerak, sortzi amar, amabi, hogei euroan, ez da. da. Orduan hori da beste beste aldarrikapen bat egin behar dena, ez da? Hori da, hor dago denboa bat, eh, ba, e, ba, bilera egiten ditugunak, gero hor egoten egun balenago pues, dena montatzen, egun hortan ebai ordu asko sartze ditugu, eta bueno, egiten dugu gure kabuz, guna degulako eta oso ondo pasatzen degulako, baina hor atzian lan asko dago. Claro, claro. konturatzea hor lan asko dago la. Ordu mm-hmm. beti, bueno, e, jendia horregatikan, os agradecemos mogollón tal de osoi, ez? Gure eh, tratua, oso ondo atatzen dela ena, eta bueno, nola oso ondo pasatzegu, pues hoi bai transmititzegu, eta hoi azkenean taldiak nabaritza dute, ez? Vale, y nada, es como la pregunta anterior que te hacía de sobre, pues eso, si tienes algún patrocinador o así, eh, también quería hacer pues referencia a que hay un tema muy polémico que está ahora, ¿no?, eh, muy candente, que es el tema de los macrofestivales que están pues detrás de los fondos de KKR y todo esto de que es... Eh, pues eh, dinero que quieren construir en, en, Palestina, donde están ahora en ruinas, bueno, pues es Y entonces hay muchos grupos que, que, se, niegan a tocar. o no, Eso, que se están posicionando, eso es. Entonces, eh, su música en ese sentido ha hecho alguna medida o ha tomado alguna medida o se ha posicionado en algún. Nosotros siempre nos posicionamos a favor del débil, del pobre, y entonces eh, nosotros hemos tomado las medidas de gente que colabora o tiene algo con los sionistas israelíes o lo que sea, como es, puede ser Coca-Cola, pues quitarlo, o puede ser Sueps o también quitarlo, y hay alternativas como Euskola y tenemos otras alternativas y entonces eso, intentamos poner nuestro granito de arena dentro de lo que cabe. O sea, no, no se vende Coca-Cola. No se vende Coca-Cola. Y, eh. se vende Euskola, ah. que por lo menos es de aquí, de Iparralde, y bueno, por lo menos también echamos una mano a esa gente que, bueno, que empieza y tiene ese hueco en su Música. Qué guay. Pues mira. Pues muy bien. Cali mucho ere bai. Kalimutxo arekin ere bai, eta sandiate oso ondo dagoela. Ahora que <laughs> probar ese calimocho. ¿No has probado nunca? Sí, pero vamos, <laughs> ese, ese, digo ese en concreto. Eh, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Digo yo que sí, vamos. <laughs> <laughs> Eh, vale, pues eh, como son, 13 años de historia, pues habrá habido un montón de, historias, mejor, ¿no? De, que, habrán pasado ahí, pues en tantos conciertos y pues quería preguntar a ver si alguna que recuerdes así, pues que haya sido, pues no sé, que te acuerdes de ella porque pasó, no sé, yo qué sé. Bueno, anécdotas tenemos mil, ¿no? El año mismo, el año, el año pasado mismo, pues tuvimos, pues casi nos tumbamos un bolo porque justo pues tuvo un problema uno de los grupos, eh, un problema personal, nos avisaron 24 horas antes y entonces pues se quedó un poco medio cojo, pero bueno, lo que decidimos fue poner las entradas gratis que la gente viniese y bueno, ya los grupos ya les pagamos del dinero, el poco dinero que tenemos de Arso Música, se lo dimos un poquito a ellos y la gente súper contenta. Explicamos un poco lo que pasó, temas personales, entonces bueno, eh, un poco se quedó y los dos grupos eran de Gas eh, no me acuerdo, ahí eran de Arso Core y... Y entonces, bueno, pues colaboraron, al final súper agradecidos ellos también, porque no echamos atrás el concierto, ya que teníamos todo montado, los técnicos ya estaban allí, y bueno, sacamos adelante como pudimos, y bueno, con una sonrisa, y la gente, pues bueno, eh, me pasé por el pueblo diciendo a todo el mundo que viniese y todo el mundo pues colaboró, se acercó ahí, eh, consumió la barra, se lo pasaron <laughs> ya teta y al final eso es lo importante. ¿no? Claro, claro sacar adelante lo que sea y bueno, con una sonrisa y con buen rollo, al final eso es lo más importante. Eta hor soinua noiz eh, sortu zan, eh, lehenbizikoa izan zan, 2008 abian, ez da? 2008 lehen muertos, Guilty Brigade, Larru Beltzak, eta Da, trilita, trilita, o, trilita, ez, bai, bai, e, hoi izan zan lehenengua, beti iten dugu, pues, nisenen, ez, e, jende gutxikin, eta hoi izan zan, pues, salto bat e, eta hortikan aurrea, pues, urtero iten dugu, pues, fetxa hortan, azaroako azkeneko asteburuan, beti, pues, talde bat, pues, e, zaki, potolua bezala, o, bueno, ezagunagoa, ezagunagoa. Mm. E, lehenengo urtean izan zan, pues, lehen dakariz brigade, bigarrena izan zan, parabelun, e, piperrak. eta piperrak, e, zero ere bai egon gurekin, eta lagarren taldearen nagoatzen, pero bai oso ondo pasazan dena, eta gero aurten, pues oi, el drogas, mm-hmm. eta periferia, mm kataluniatik anetortzen dela, eta, nun hemen eta inguruko jendiak bai. Bueno, txaian ere izan zan leku honan naiz da hor, hor soinua ez bai, ez normalian iten dugu urtian behin, baina, bueno, lehen urtian e, eh, kaotiko gurekin egontzan harremanetan, eta e, konturatu zian gipuzkoan maian nola ez dago e, pues, e, areto bat hain handi ja, gurekin jarri zan kontaktuan, aberaltzan, otxaian egin kontzertu bat behaiena. Propio. Propio, gaita urte iten zela, eta pixka berezila bezala, eta orduan otxaian, ebai, e, gainea agortu zian sarera guziak, eta oso ondo pasa genuen, eta leku honan izan zan. Normalian azaroan izatea, baina... Eh, esan dezaket, bostean, bi oi, leku honan. 2008 an esan dezaket, egongo dela bolo bat apirian emesortzian. el ezin de google baina izango da pues, oso onak izango sangoya Luego te, daremos un sobre con un papel para que nos pongas ahí. <laughs> Eso es. Y ya cuando se acerque la fecha y ya lo esto, ya lo abriremos y lo podremos decir aquí en exclusiva. De acuerdo. <laughs> Vale, eh, pues a ver, eh, vamos la gente se preguntará, ¿no? Pues un colectivo cómo funciona, o sea, cómo sois capaces eh, pues de traer, por ejemplo, las drogas, ¿no? Entonces, pues cómo, cómo funciona el colectivo internamente, si entre todos eh, dais eh, pues opinión o dais ideas para pues a la hora de organizaros, o si es más pues cada uno, eh, pues yo voy mejor en la barra o yo qué sé, o, pues, ¿sabes? Sí, a ver, ¿cómo funciona? funcionar pues como auzolana, ¿no? Pues al final nos juntamos una vez a la semana cada uno echa pues lo que él cree que puede venir bien al pueblo y donde tenemos económicamente posibilidades. Pues, no podemos traer a slim y a Ramstein, lógicamente, ¿no? Entonces, pues... Eh, Oraingos. Oraingos, Oraingos. Igual crecemos y dirú la cuenta del ayuntamiento sube, igual algún día podríamos, ¿no? Pero bueno, en un principio, pues eso. <laughs> Casualidad también, el manager del Drogas es el mismo que el de Coma. El año ah, pasado pues estuvieron Coma con anestesia, que no lo he dicho antes, Coma con anestesia y Santana Azquena y la verdad que estuvo tan a gusto Coma con nosotros, que se lo dijo al manager, que también estuvo, y entonces ha sido más fácil. En cuanto le llamamos, ellos la disponibilidad... fue... Nosotros ya te digo que económicamente no podemos competir ni con un ayuntamiento ni con grandes salas, pero el trato es muy bueno. Entonces, con el trato ganamos mucho. Vale. Entonces, gracias a eso podemos traer a grupos potentes, porque al final hablan entre ellos. Oye, tal, me han llamado de este sitio. ¿Qué tal te han tratado? Oye, ¿y te han pagado o no te han pagado o qué? porque ha habido algunos sitios que tienen problemas. Nosotros al final... Eh, ya te digo que con las entradas pues suelen ser normalmente para ellos y con eso, con el trato, pues ahí es donde podemos pillarles un poquito y al final todos los grupos hablan entre ellos, ¿no? Mm. Todos se iban entre ellos, oye, este tal, o ¿qué tal? Oye, pues un trato de la hostia. La gente súper jatorra y súper bien. Entonces, con eso tenemos que pues funcionar. Como te, que ser el circuito musical para que se valore todo el trato, verdad? pues, pues por eso te digo que hay muchos festivales. Antes hablamos de macro macrofestivales que sí, que al final los tratan, pues hay un promotor que se quiere sacar pasta y los tratan pues como, pues como mercancía, como un número. Nosotros lo que hacemos es un trato personal, que les damos, intentamos darles el mejor trato, les damos de cena, les damos lo que podemos y luego pues por eso yo creo que eso lo valoran mucho mm. y por eso podemos llegar a ese tipo de grupos y no sería imposible. Vale, entonces has comentado también que, que recibís una ayuda del ayuntamiento. Entonces, eh, tenéis una relación directa con el ayuntamiento, sí, ¿no? Tenemos, al final el ayuntamiento eh, tiene una persona en cultura Laura Landa, que nos ayuda muchísimo en estas cosas, que es la un poco la que hace un poco entre el ayuntamiento y nosotros, la que organiza un poco el tema de cultura y tal, y entonces solemos eh, hablar con ella y la verdad que, con ella muy bien, con ella muy bien, porque al final es un trato muy cercano, es del pueblo, sabe un poquito cómo, cómo funcionamos nosotros, una asociación sin ánimo de lucro, y siempre nos echa una mano, intenta ayudarnos en lo que sea, tiene mucho trabajo, pero siempre saca un huequillo para nosotros y la verdad que estamos súper agradecidos con ella, la verdad. Qué guay. O sea, que sois una asociación, como dices, sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Aquí todo el mundo estamos aquí. el, que entra... que no venga por pasta. <laughs> que no venga por pasta, que trabaje en lo que tenga que trabajar, porque luego aquí. Eh, afaria, afaria. Afaria ahora y eh, Eso es la cena del concierto. Eh, se... Eso nos han dicho. <laughs> eso nos han dicho. Sí, sí. Siempre pues colaboramos con Cituene, eh, que nos prepara las lasañas y tal. Luego hacemos algo, eso es vegana. Lasaña vegana, para el que, al que tiene. El que, apto para todo el mundo. Apto para todo el mundo. porque al final el, el, eh, la comida vegana la puede comer todo el mundo. Eta goxoa dago denontzat. Denontzat, hori da. Eta la, zitueneko lasainak oso, ondo, son nadaude. Eta... esker zituen Eskerrik asko zitueneri eri hori da. Eta oso ondo oso gustoa gaude, gero ponemos algo de picoteo eta hola, eta ya digo jendia oso gustora dagoela gurekin. Bai. Eta e, antolaketari begira eta esan duzu biltzen zeatela noizean behin, erabakiak hartzeko eta hori eta gero kontzertuetako lanak nola antolatzen dituzu ez claro ez da gauza bera ni esenen denean edo lekuona bezalako leku batean denean asko bai. jende gehiago beharko da ez da ni esenen gaudenian oso ondo oso horresa guretzako sortzi mm. o zazpi pertsonak dugu Dai. norbait sarreran barra niru ola pertsona eh, egoten da eta eh, bai hor pos e, eh, batok bikin balio zaigu eta gure artian da familia bezala gero lekonara nara juten gehan ian sortzi mm. eta ez da berdina berreundentzako Sortzen horretako. Orduan en día, pues, según oyetan la laguntzen digula. Mm -hmm. Eta super eskertua sin ánimo de lucro, les damos un niki de Barso Música, les damos de cenar, alguna cerveza que se tomen, eta eskerrik asko, no hay más que decirles. Que vivan la experiencia y la verdad que súper agradecidos. Normalmente el que nos echa una mano en esos festival vamos a llamarle de, 800 personas, que para nosotros ya es macro, eh, la verdad que repite porque está muy a gusto. Y la verdad que se pegan un currazo en la hostia y súper agradecidos a ellos. Si no sería por ellos no se podría hacer, porque al final nosotros 14, 15 somos, alguno igual no puede y necesitamos 25 personas mínimo en Lecuona porque hay muchas cosas que hacer. Es ya una barra enorme, vienen 800 personas. Se les tiene que cuidar mucho, sí, sí. Pues muy bien. La Eta nik galdetu nahi nizuen. E, klar, horrelako lekuetan, aizia, espazioetan, eta nola antolatzen dituzue gauzak jendea lasai egoteko, e, antolatuta zaudete zerbait gertatuz gero, ba, bueno, ba, pixka bat ikusteko nola jokatu. Ba, eta gau protokolo batzuk, hoa indikan e, eh, airian gaude pixka, udaletxia galdetu diogu, behaiek ez dakate zerrez, orduan gure kabuz inditugu pues, lan batzuk, e, pues, e, erasoren bat euki, euk, mm -hmm. euki barret, oza, bai, balitz, bai, bai. Ongo balitz, pues, bueno, pues, e, jakiteko, zer egin, ez? Pero gure kabu dugu, degu goz, ez, es da ez erretatu inoiz, eta espero dugu hori gertatzia, inoiz ez zehose egotia, baina norbait, noizbait bait zehose gertatzen balima, ba, kabu ba, gure protokoloak, mm Vale. ¿Y tenéis pensado hacer algún evento al aire libre o así, que sea fuera del NIE sino del Ecuador? A ver, tenemos una oh. sorpresa para el 2027. ¡Oh! A ver, mira, mira. A ver si todo sale bien en estos dos años, recaudamos un poquito de dinero, guardamos en esa hucha que tenemos ahí con el cerdito ahí tal, que la estamos llenando poco a poco, y en el 2027 puedo decir que tenemos intención de hacer algo gordo en el pueblo. Ahí va. Al aire libre y gratis para todo el pueblo. Que está escuchando la alcaldesa. La alcaldesa, pues la alcaldesa le vamos a tener que llamar porque porque queremos hacer algo gordo y gratis para todo el pueblo. todo o sea, el pueblo que Mercedes, 27. Eh, bi urte hauetan etorri eh, Mercedes. Está todo en el aire, pero si esa es la intención gratis. y creemos bete, que, que bete lo podremos hacer. aretoak, ba, ba, Hori da. Oarzo musika kantolatu alizateko, ekitaldi eh, handi hori. Ya ves, o sea que sí que podéis conseguir ahorrar algo para... Eso es, esa es la intención, guardar esos céntimos, céntimos, céntimos para del 2027 hacer algo gordo, porque va a ser el aniversario, 15 aniversario de Arso Música y creemos que merece la pena y así ya que ya el que no sepa de nuestra existencia, que sepa ese año porque va a ser algo gordo y al aire libre y gratis para todo el pueblo. Qué guay. Pues ya tengo ganas de que llegues. Y alrededores. Y alrededores, vale. <laughs> Arso, Aldea, San Huevo. Vale, eh, no sé qué más comentar porque la verdad que nos has dejado todo muy, bastante claro. Eh, tú nagore que si Bai, bueno, valen esan dezu, ba normalean eh, musika estiloa nahiko antzekoa izaten dela, baina asmoa daukazuela irekitzeko pixka bat. Ze irizpide jarraitzen dituzue e, taldeak aukeratzeko garaian. Bueno, iten da, bileretan eta hola, e, eh, dazkagu data batzuk, eta normalian, pues, norbait ideiaren bat balin baka, esate dugu, bueno, pues, fetxa hau zuretzako izangoa, eta behaien estiloan, ezagutze duten, e, taldeak, pues, diote, eta, bueno, normalian pertsona bat obi egoten dira, e, e, bakoitzak atolatzen duen eh, kontzertuan, ez? Orduan, bueno, bado jende gaztia, porque claro, ya los viejillos pues tiramos a lo mismo, ¿no? Pum, rock, eh, ruido. Eta bueno, eh, García que va y pues Cuchines que traigan nueva gente, nueva, nueva, nuevos estilos eta eta eta eso es lo importante, ¿eh? Gendía García Arcía, está bueno, Gauss de desberdinak que O ¿qué les dirías a un grupo de chavales que acaba de empezar ahora pues que nada, que se animen, que nos pongan en el correo, que nos manden la solicitud y luego si quieren meterse en Oarso Música, pues que serán bien recibidos y que les damos esa, que nosotros estamos abiertos a que venga gente nueva, con nuevas ideas y con ganas de trabajar por la jeta, claro, eso sí, <laughs> que tengan... Por la lasaña. Por la lasaña vegana, por el buen rollo y por una camiseta de Barso Música que está muy valorada. Bueno, eta ongi etorriak baitan nesken taldeak ere. Hori da, bai, saiatzen gea beti nesken presentzia ukitzea. Vale, urrengo kontzertuak justo dena e, iraiakuak, e, urriak, azaroan eta ekainan, e, eta urtarrian ekarriko ditugun taldeak badaude, neska presentzia eta guk beti baloratzen dugu hoi. Eta e, neskak eta eta lanerako ere ongi etorria eta lanerako ere bai etorri jente berria etorri da neskak etorria gaziak eta eta hoy osondo dago bai Bueno, baskerrik asko. Pues, Andoni, zerbait asko zuei. Zerbait gaitu nahi badezu? Eh, me lo he pasado muy bien. O <laughs> sea, la cerveza aún está de la hostia. <laughs> Así que eskerrik asko zuei, zintzilik irratiai. Opa, eskerrik asko Andoni, Barso Musika. Vale. Bueno, ba. Ba... Gubagoaz. Zeta G, oneaño iritsi da. Adio. Adio. bueno, ba, hemen jarraitzen dugu, orain berri batzuk esango ditugu, e, ohitura gure ohitura jarraitu, jarraituz. Eta bueno, aprotsatuko dugu Andoni hemen dagoela, orain <laughs> orain arte e, hitz egin duena. 2 por 1 Andoni. Eta bueno, <laughs> libre, Bere, bere garaian, komentatu genuen, ba, maiatza antifasistaren inguruan, zarena, ateatzen nola auzuperatu batzu ginen horretan, ba, orain 2019 e, an eta meretzean ondako iztio batzuen, bueno, mobila baten inguruan, e, Ciudadanosek e, jendea torri zen, eta bueno, duzen zea bat, <clears throat> eta epaiketa baten zai ginen, eta bueno, kasualitatez, ez, hori izan da, ba, Ai, izan zen biztila bat genun, eta ba, horre ondu zen, bueno, ba, akordio bat, Eta bueno, eh horre justo ere ba zu zu bai, bai, horretan. <laughs> eta bueno, bella zaudela, bueno, dugu komunikatu bat, eh ez dela argitaratu, Ba, biartik aurrera zabalduko du, baina, bueno, ja, kemen gaudela. Ba, esklusiban hemen esango ba, dugu, eta... Ba, irakurriko dugu. Ba, Zue jakiteko. Vale, jakiteko zertan, eta gure gure... E, Zer gertatu dan, zin den egoera, ez da? Zin den bai, egoera, eta... Eta zepentsatzen dugu honetan. Hori da, bale, eta ardun e, komunikitatua e, irakurriko et, eh? Bale, a ber, letra oso txikilla da, baina a ber, irakurtze et, eh? Bai, igual lobeto horizontalian, ez dela... Papera, papera. Ah, bale, bale, hortxe, primera, hortxe. A ber, komunikatua esateu Hai, sei urte, sei urte luze, pasa dira zudan os alderdi politikoak bere mitina egin zuenetik gure herrian. Bere mitia apirilaren amalaboian errepublikaren egunean eta inongo ordezkaritzarik ez duen herri eta lurralde batean. Oi, oi, oituak eh, gaude horrelako provokazioak, baina egia da fasismoaren horraldaldi honen aurrian ezin dugula ez geldi ez mutu geratu. Hori dela eta, hainbat herritar ez esateagatik herriaren zati handi bat, kalera atera ginen. Alderdi eta pasa, pentsatzen, pentsamendu desberdietako pertsonak izan ginen kaletan gure dostasuna adierazteko, denok batera. Beraien mitina egiteko senpelar plaza txiki itxi zuten eta segurtasun neurri ugari izan dituzten. Bien bitartean, eh, gure egunerakoa egiten saiatu ginen hori bai, Katal eh, Kataluniako herriari gure babesa zen. Goratu plazan agertu ziren, singola hori eh, erraldoia. Eta fasista gure herrian ez direla ongetorriak zen. Nola, oiu kazeroladak eta abarrekin. Hori indarkeria omen da, ez gure ah, desatatuztasuna adierazteko eskubidea. Horren ondorioz, hainbat herritar inputatuak izan ginen, delitu desberdinak egotzita. Atentatua, mehatxuak, mehatxuak ordena publikoak aurretzaia, amair urte, urteko espetxe zigorrak eska, eskatzera, iristera, sei urteren ostean, eh, epaiketaren atarian ginela, azken unean, akorde batera, iritsi gara, fiskaltza eta akusazio darrekin. Akordia honen ondorioz, gutako batzuk, sei abeteko espetxe zigorra jaso dugu, horrek da karran rakin e, aurrekarari penalak, e, inhabilitazioak, delitu et bere egiteko debekatu Eta beste batzuk isuna ordaldu beharko dugu. Guztira, hori sortzi mila euro inguru. Ez da, ez justitziarik egin. Ez da zilegi fasismari aurre egiteagatik eskatzu zizkikuten karguak egoztea. Eta azkenik, espetxearen artean eta isunaren artean erabaki behar izatea eta ena gure eskubidak eta jende, jendarteak arriskuan jartzen dituzte, fasismo, fasista horiek aurre Eta argi esan nahi dugu, hau beste pauso bat besterik ez dela Euskal Herriaren kontra, Euskal Herriaren kontra, emakumeon eskubideak kontra, langillo kontra, LGTB Q plus kolektiboaren kontra, pertsona arrazietetuan arra kontra, neofasistak ez dute txiko eta erasoak eta provokazioan jarraituko dute. Baina guk argi alderratzen dugu desobedientziak izateko eskubidea. Eta eskuin muturrari aurre egiteko zilegitasun eta eskubide osoa dugula. Egin genuen eta ez gara dabutzen. Azkenik, herrit erroi, dei bat egin, egin nahi diziogu. Jarrera totalitarioa hauen aurrean, tinko eratzuten jarraitu behar dugu aurten ere, box alderdia eskuin, ultra eskuin, eskuin nadarren aurka egin genuen bezala. Ezin dugu, kikildu fat, e, fatxerioaren aurrean, ez dira pasako. Izunei aurre egiteko, hainba dinamika desberdin, urutzea pentsatzen ari gara. Hortaz, adiegon, udaran zehar komunikatzen, joango gara nola lagundu halko diguzuen. Zerrik asko horereta eta inguruko jende guztiai. Bueno, Ba, hori, hori, hori, izan da pixka bat eh, azken uneko indugu, eta, bueno, eh, kontatu dugu irra saio batzutan, eta, bueno, azkenean, honekin izten da, hogeita iru pertsona hauen zago, eh, jaz da, epaiketarik ongo, mm argita garbi utzi nahi dugu, azkenean jarri gutela paper eh, da edo hartu hau, bai, edo kartu. Entre la espada y la pared. Eta eh, ba, bueno, e, komunikatuan bezala, nahi genuen argita garbi esan, e, guztetu gula zilegi dela fasismare aurre egitea, naiz eta pairatu, ba, zigorra hau, ez, eta, bueno, eh, deia egiten dugu, ba, jendeari, ba, eskikitzen da, beste usten dugu dela beste forma bat, jendea esateatzeko, mm -hmm. kontrolpean eta, bueno, si por ser antifascista te beten meses o multa, pues, es lo que hay, no? Ordan, hori bauri, hori zen, notizi... Eh, azken uneko ba, Apa, ahi, ezkerrik asko Aurrera Ezker Gero, eh, beste gogoratu Bueno, e, gaur justo etorri gabendela gutxi Ba, e, Mikel Arrastia e, Gaztaino tarra Ez, ba, bueno e, laroita sortzean, bimila, oza, mila behatzen laroita sortzean, ba, eraila izan zen, gaztaina guztuan, ez, bakizuten bere historia guztia, eta hor da, bueno, gaur justo egin da omenaldia, eta, bueno, gaztaina guztuak eta horretako herria egin dio omenaldi xume bat, baina beti bezala oso, ba, oso politxe izan da, oso hunkigarria, eta, bueno, ba, ere gogoratu, ba, hori ez, ba, ba jarretuko dugula gogoratzen, ba, ba, jende hau ez, Orduan, bueno, hoy notizio bezala, eta gero zegoen pixka bat, ba, madalena, ja, madalenak etorriko dira, eta, bueno, ba, pizka bakarrik esan, den, eh, gogoratu, eh, irbazte barru diela, irbaste barru diela, eh, eta zintzilik egingo dula saio berezia, urtero bezala, eh, txupinaz. bezala bereziak, ez? <laughs> Gu bezala, oso berezia. Bai. <laughs> bueno, ingo dula saio berezia, eh, txupinazo baino lehen, txupinazo eta gero eta kontzertua ere egongo dala. Hemen eh Oioki joko ah, ah begira. Mira. Eh Herrerian, eh Siziliko egoitzan, eh 8tik 10 eta gutxe gora bera. Bai, gutxe conseguido hacer afuera al final o no? Eh, bai, eh, asmoa asmo kapuan egitea Vale, bale, bale Eurilla reunito tamien, eso, eh ez badu, eh otro tema, sí ah. Con Feba pero nosotros no mandamos en el... <laughs> Con fe qué? Rengo dare, <laughs> sasa jo merezia, esa parte. Oida, baino ler, ba urtero bezela, eh eongo dia chupirazo botako da, eh chupirazo aurretikan, eh, chupirazo txikia. Bai, bueno, eta alkerrizka eta betiko herriko eh, eh, eragilei, herriko talde eta eragilei. Eta arranuak ekiko ditugu hortikan bai, bueltak ematen eta Ahí está, gogoratu bai. Hoi, hiru aste barru, ja bakarrik gelditzen dira maletako. Bueno, eta gauza bat, ba, bea ipatu zandone ipatu zun bezala, musika ere, hemen laguntzeko, beti ongi etorriak laguntzeko, eta aurrengo denboraldia begira ere, ratxa joan nahi egin, pues, beti ateak irikiak eta ongi etorriak. Por supuesto. Eskerrik ba, <laughs> bueno, hau gure berriak. Bai, berriak. Vale, ya, mete, metemos también que de Bed Breakers tocan eh, no, concho, guía, ¿no? ya que bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, De, oye, oye. Eh, Pablo. <laughs> Ahí sube, cero lo chaguchi. Ya que ya va a ver un chupinazo. Se mata bestia su cena. Es que se mata bestia en su cena. Pues habrá que tocar también para el resto, ¿no? Hombre, vale, vale, vale, no, no. Panierren izango da. Panierren. Baño, usted dugu, ustallaren 24an usted dugu, baño egonadi egitarabari eta. Ah, bai, eh. Bai. Bai. Que qué moral, eh. <laughs> Norena. Pablo, Norena. Es, eh, ea, ea. Hori da... Posten, posten, sorionak, eh? Osa... Ahora sí, hasta aquí por mí. Eh? <laughs> Lista pasako dugu. Bai, ni ez naiz egongo, ya te lo digo. Ah, Joder. Galegoa beti... Los de eh, casa, los de casa. Siempre los de casa. Okerrena. Tal vez, igual no puedo, no sé. Aurten izango da. Galdera ah, batekin erantzun, betiko. Aspaldi itik, ez nahi... Segurazki ez nahi... Bai, ez nahi zela egongo. Bueno, ya, ya veremos. Bai, hori bai, ya veremos. Bai, principios... Bueno, ba, egingo dugu bideo dei bat, zuzenean, eta jazta, zula zai. Posten nahi, bueno, osea, hogeita lagoean, eh, espanierrean. Eh, bai. Uste dugu baietz. Baina, bueno, egitarra bueno, ba... egongo da, zuek lasai begiratu, The Bed Breakers, eta horkituko gaitu zue. <laughs> Ondo, ondo, pues... Ahora sí. Jose Txoren saioakin. Jose Txoren saioakin sartzen gea? O sea, Zugarra Txor... izan. Atxerako espillua, ez? Es? Eso es. Bueno, pues, así gehala, ez? Hala. Hala, pues. Hala, pues. Atzerako ispilua. Atzerako ispilua. ¿eh? Aldapa zede motorrak badu atzerako ispidua. Ezin baita jakin noragoaz, nondik atoz jakin gabe. Kapitalismo, zuboda, motorrak Kapitalismo, atzerako zuboda, Razones de estado hacen volver a vuestra patria Podéis marchar orgullosos Sois la historia Sois la leyenda Zatozte, lagunak, gurekin, denboran bidei atzera Asola gabe ez bihurtzeko Asola gabe ez bihurtzeko puede salvar tu vida. No lo comprendo. Memoria historikoa berreskuratzera. No sé nada. Jose Txotegi historiografiaren eskutik. La hora del señor ha llegado. Dios triunfará sobre el demonio y los brujos y brujas desaparecerán. Arrepentíos. La cólera sagrada de Cristo caerá sobre todos aquellos que no vayan a declarar lo que sepan. Quien conozca a alguien que sea brujo tiene el deber de denunciarlo a la Santa Inquisición. Tenéis que dar sus nombres. Tenemos que luchar unidos para que los brujos de este pueblo sean aniquilados por la fe de la Santa Iglesia Católica. colaborar todos, colaborar con el Santo Tribunal y así acabar con el mal. Venid con la procesión de la Santa Iglesia, los que no seáis brujos. Volvamos a la casa de Dios a pedir su misericordia. Dios está con nosotros. Bueno. Bueno, lagunak, eh, kaixo berriz, eh, atzerako izpiloaren beste saio batera, eta gaurkoan, ba, bueno, aurrekotan, junginan eh, Tamile Lamera, junginan Angolara, Kubara, bai. eta gaur, ba, etxera, etorri gera, bai? Ba, duela lareun urte, ba, zu, eh, mila da marrean, eh, azaroak zazpia, zazpita sortzian, Logroñon, ba, inkizizioak amabi pertsona erre egin zituzten, bai? Eta, bueno, zugarra ziren gehienak, eta, bueno, gure historiaren pasarte oso oso iluna bai, e, bueno, ez da ez ezaguna, sorionez, azkenengo urteetan desentitzegin da, eta bai. zugarra murdin ba, oso museo gomendagarria dago, bide nabar, e, bueno, ez diate zer ordaintzen, hau esategatik, bai. baina jakin ezazute gomendatzen dudala biziki bai, ere, museo hori e, e, bizitatzea. Horrekin lotuta, orain dela bilabete, o bilabete da ingen genuen guztu auzoan gaztainoko e, itzaldietan, barne, ba, jende bat etorri zen, eta bai. hitz egin zen pixka eh, oso politia ondu zen eta gira da bai, oso onkuigarria orduan uste dela gai bat ere ba, askotan zaten duguna ondo batxera begira mundu Miami, ere euskal herrian baitugu pasarte potenteak eta Bai, eta bueno, kontua da mm, begiratzea bueno, kontestu batean jartzea gertatutakoa, bai, ikusiko dugu hainbat mito desmontatuko ditugu beste batzuk konfirmatu egingo ditugu bai. eta bueno, saietuko gea mm, modu nahiko zorrotzean e, eh, urbiltzea eta eh, baita ere erakusteko nola, bueno, beti erne egon behar geha, ez, ematen du gauza bat, duera, lareun urtekoa, baina beti nolako errepresioa ezberdina denari edo, e, bueno, sistemak esaten duenari jarritzen ez diona, baina nolako egoera batean erotzeko arriskuan dago, ez, eta mm, gogoratu dezagun memoria galtzen duen herri bat, kondenatuta dago ba, errepikatzea. Hori da. Oain oin txobertan eh, irakurri dugu laguna komunikatuaz. Hori da, Beste forma da, baina hori da, eskenean. Zarantzi gabe. Eta, bueno, gainera, kontua da, baita ere, ez da kasualidadea, aukeratu egin dugula, aste hau, ba, San Juan Suar, e, eh, Suarena, bai? bai, bueno, San Juan Suarena baino, Udako sostiziarena, e, eh, guztiz oitura, guztiz paganoa eta denboran galtzen dena bere jatorria, baina, bueno, pizka eta proposa, ez gai hauei buruz hitz ba. egiteko. Bueno, ba, sartuko gila zuzenean. Ba, e, guztiok e, momentu batean edo bestean inkizizioa hitza entzun dugu eta dardar bat e, e, zeharkatu gaitu, bai? Bueno, inkizizioa hitza, hitzek hitzaek beti pistak ematen dizkigute. Eta inkizizioa hitza nondik handator, ba, bueno, latinez, inkizitio hitzatik dator. Eta hori izan nahi du ikertu, beraz, gazteleraz inkizizion izango litzateke investigazion, ikerketa, bai? Ordun, zer, zer egiten zuen zehazku, zehazki ikertzen zuen, bai, baina ikertu zer, bueno, ba, ikusiko dugu nola erdi aroan, ba, inkizizo bat egontzan, eta sortu egin zan mila eun dal eh, laro osea, duela e, mila urte, bai, praktikamente, langedoken, eh, hau da, e, Frantziako egoaldean, eta mm, garai hartan ba, mm, e, Erromako e, aita santua Kataroak edo albigen zen eresiaren aurka borrokatzen ari ziren eta e, errepresio hori aurre eramateko e, sortu egin zan inkizizio hau. Bai? E, gero, ba, mila berreun eta berreugita bederatzean aragoiko erresuman, horren diokan Espainia esan existitzen, ba, baitare ezarri egin zen, eta izan zen, estatuak e, esartzen zuen lehenbiziko inkizizioa. Beraz, gogoratu ezagun, inkizizioa Elizak esartzen du, bai orain ikusiko dugu e, zer ikertzeko, ze, zer egiteko, baina baita ere batzutan, erresumek, estatuek, nolabait esateko baita ere sortu egin zuten edo kolaboratzen zuten inkizizioarekin. Baina, bueno, hau esan da, atzera, e, atzera begira beste behin, ba, gogoratuko ditugu, bai, errege katolikoak, ezta? Isabel Gaztelakoa eta Fernando Aragoikoa. Bueno, hauek, mila lareun, da mabostean errege bihurtu ziren, errege katolikoak, bai, ja, e, izen horrekin ja e, apuntan maneras, ja, e, <laughs> e, biztan da bere entzako zer da garrantzitsua, bai, eta leizter ikusiko dugu zergatik eramaten zuten titulu hau hainbeste arrotasunez. Bueno, em, kasu honetan, Espainiar estatuaren sorrerari buruz e, hitz egiten ari gera, bai, estatu modernoaren sorrera. Eta, bueno, zer egin zuten hiru urte berandugo, e, mila lareun da iruruk eta mazortzian, inkizizioa sortu zuten, bai? Hau da, gogoratu, inkizizio bat erdi erdiaroan, eta, bueno, hor egontzan, baina hementxe beste e, batzuk, beste izaira bat emango diote, orain ikusiko duguna. Orduan, zehazki, Eliza katolikoaren auzitegi bat zen inkizizia. Bai, egiten zuena zan erlijio katoliko zuzena zaintzea. Bai, jendeak ez ezala, ba, irakurketa ezkorrak edo desegokiak eh, egin, hau da, aita santuare eh, interesatzen izaizkio, Ordun Orduan, nahi zuten mantendu aldaketari gabe, aldaketari gabe noski botere txuentzako. Eta, eh, bueno, mantendu aldaketari gabe, e, katolikoa, Espainiar mugen barruan. Eta, hau esan da orduan, zintzuzien etxaiak, ba, oso erraz, katolikoak iziren beste guztiak ziren etxaiak, bai? Bueno, inkizizioak bat zeukan, ba, ikono bat, bai? Gaur egun hain, hain garrantzitsua diren irudiak, bai, ja, garai hartan, bat zeukaten, e, zigilu bat, eta bertan ikusten da zigilu horretan, em, gurutze bat, egurrez egindakoa, bai? Eta alboetan daukate olibondo bat, eta ezpata bat, bai? Eta em, irudi hauen inguruan, esaldi bat dago, e, latinez, Exurge domine et judica causam tuam eta da e, 73garren salmoa. Hau zer esan nahi du euskeraz? Jaiki, jainkoa defendatu zure kausa. 73garren salmoa. Hau da, zer adierazi nahi zuten? Bueno, ba, em, esaldi horrekin eta bertan agertzen ziren irudiekin e, egurreko gurutzea, hau da, erlijio kristaua, katolikoa in zuzen ere olibondoa darra e, honek irudikatzen zuena zan, damutzen zirenekin ze jokaira izan behar zuen, hau da, barkamena. Ze guztio dakegu olibondoa normalean bakearen e, simbolo bat dela. Eta ezpata, bestaldetik zan, eretikoekin izan behar zen e, jokaira. Eretikoa dira, ba, ortodoxiatik ateratzen direnak, bai? E, hau da, beste irakurketa ezberdin bat egiten dutena. Eta beregentzako ezpatak zer iragartzen zuen, eragartzen zuen zigorra eta ez edozin zigorra baizik eta zigorra oso oso zorrotzak. Bueno, ordun ze em, kontestu batean kokatu egin behar dugu, bai, errei katolikoak ikusten dugu, mila lareun da irurita margarren iristen dira, sortzen dute inkizizioa, ja apunta maneras, eta, bueno, gero zeukaten nahi zuten e, elkartu e, Iberiar Penintzulan zeuden erresuma ezberdinak, batazan e, musulmanek zeukaten azkenengo erresuma, Granadan, eta bestea, zin zan, urtzi? Nafarroak egin? Ba, bai, Nafarroako erresuma, bai, hori da. Bueno, ba, mila alareun da mabian, errege katolikoek, ba, azkenean lortu zuten Granadako erresuma musulmana konkistatu, baina, kostatu zitzaien, amar urteko, gerra luze baten ondorioa izan zen, Eta, bueno, azkenean, ba, lortu egin zuten, eta e, bueno, bere ala e, agertu ziren bizkat eskuzabalak bezala Granadako biztanle, biztanleekiko. Baina ja, e, konkista hau lortuta, bere erakutsi zuten bereien helburu estrategikoa zan, hau da, estatu bat sortzea, Espainia izenekoa, er, Erlijio bakarrak izango zuena, beraz, horrein arte, erdiaroan egon diren judutarrak, musulmanak, edo bestelako jokaerak hoiek desagertu egin behar dira eta mm, hizkuntza bakarra ikusiko dugu nola e, gaztelera pizkanaka eta pizkanaka jungo da nagusitzen ezen egon politika kontziente bat erreprimitzeko euskera galegoa katalana eta bar baina praktikan bai gertatu zen nola bultzatu egin zan administrazioan eta gauza garrantzitsuetarako ofizialentzako gaztelera bar horra izan gaurko bueno. gaurreko e, eh, e, eh, euskarren egoera, ez? eta baitaren garai hortakoa izango da e, eh, nebrijaren gramatika. izan daiteke, izan daiteke. Que la, que, la, que, la, lengua fue siempre compañera del imperio. Mm, son dos, mm. son dos. Ah, urtzi, ah, etxeko lanak eh, egina eh? gol, me ha metido un gol por toda la escuadra. Nik esango nuke ere, hor, hasi izan ere, eh, bañolén, o konkistaino baino lehen, sea Galiziko ere, empeñé menpen gelditu San. pasaron la administración ustez eh, eh Leonera edo olakoa eta hasi zen uh, eh, Galizien ezagutzen den lo, o, osiklos oskuros, osiklos oskuros. Hasi zen, ba, kampaino hori linguistikoki aldatzen bai, bai administrazioa. herri bat sortu nahi badezu, Espainia sortu nahi badezu, behar dezula zerbait batzeko hori da bat eta bai. nortasun bat bai. bai hau da pixkanaka pixkanaka besteak ba joan behar dira alboratzen edo bai. bueno garrantzia galtzen ez bai. E, bueno hau errepikatuko da frantzian baita ere ba bretaina euskal herria korsika bai. E, bestelako e, Occitania, Inglaterran gauza berdina eta bai. bizten beste tokitan. Bueno, ordun, e, irabazten dute Granadako e, konkista eta zer egiten dute, bueno, ja ikusten dute bukatu egin dutela etxai gogor batekin eta ja pixkat e, ateatzen dira armariotik eta erakusten dute beraien benetako e, izaera eta bueno, denborarekin ba, musulmanak hasieran utziko dietela musulman izaten gero urte batzuetara behartuko dituzte edo konbertitzen zera katolizismoera edo ospamendik eta ba, kasu honetan ba, e, Iberiar zeuden judutarrak ba, kanporatu egin zituzten. Hitz egiten egea milaka pertsonen kanporaketaz. Ki Bueno, ba, judutarrak, bai? Ba, judutarrak guazen aipatzera zeren eta ematen du ba, zerbait arrotza bezala, ba, gari hartan ez ziren e, hain e, populazio arrotza. Izan ere, Euskal Herrian, e, amargarren mendia baino lehen, ez daude beraien e, hemen, beraien presentziaren konstantziarik, eta datuak lehenbizikoak Nafarroan agertzen dira lehen lurraldea izan zen, Euskal Herrikoan on judutarren presentzia agertzen da. Eta, bueno, bitxia izan zen erdiaroan Nafarroko lurretan, familia judu garrantzitsuneetako bik, abizen euskaldunak zituztela. Ederratarrak, bai, ederra abizena zutenak, eta ezkerratarrak, ezkerra abizena zeukatela. Bueno, Amairu garren mendean, araban kokatu egin ziren, ba, bastida, morilla, sagurain, kanpetsu, gazteizen, hemen judutegi kalea zuten auzoa, ba, ba, aldezarrean, dago kutsuieria, ba, beste bat kaldereria, eta e, e, judutegia baitare, eta gero judizmendi zan bereien hilerria zegoen tokia, gaur egungo e, gazteizko auzo bat, bai. Bueno, ba, amalaugarren eta amamosgarren menditako dokumentuek ba, kokatze dituzte judutarra baitare balmasedan eta por zirto, han mila lerun da laroi, eh, garren eh, urtean, ez amarkadan han, handikan bota egin zituzten e, jazarpena egin zieten eta balmasedatik kanporatu egin zituzten baitare egon ziren e, judutarrak urduinan, arrasaten da seguran, gipuzkun oso aipamen gutxe agertzen dira arrasate eta seguran bakarrik. Bueno, dirudienez, Nafarroako erregeek bai, e, politika tolerantea izan zuten, eta hau Elizari mesfidantza handia ematen zion, keskatzen ziren jarrera hori e, Nafarren erregen aldetikan. Baina, bueno, hau ezun luze iraun, zen eta, bueno, ez eta mm, erresuma independentia izan oraindik, eh, erri katolikoek eh, bueno, kanporatu egin zituztenean, ba, Nafarroara jo egin zuten judutar bat, baina urte batzu berandugo, mila lareun da an Nafarroako Katalina lehena erreginak, ba, Nafarroatik bota egin zituen, eta nora juntzien, ba, lapur dira eh, jo egin zuten, Baionan da beste herri batzuetan eta Baionan, por cierto, ba hain famatu den Baionako txokolatea ba jodutarren kontua bai. izan zen, bai? bai ba, txokolatearekin e, lotura oso oso handia eta bueno, hau ipatzen baldin badugu, lotura dago Amerikarekin, ze txokolatea Amerikatik dator. Eta azkenik, bueno, hau da bakarrik Eh, zergatik aipatzen ditut judutarra bat inkizizioa ja, jasar egin zituz e, zituelako eta baita ere, bueno, eh, perspektiba emateko, ba judutarrak ere Euskal Herrian presentzia bat izan zutela eta e, presentzia garrantzitsua eta bueno, mota gustitakoa eta izan ere, Benjamin Ben Jona tuterakoa, bai, Benjamin de Tudela ditzen ziotela, ba, amabigarren mendean oso liburu garrantzitsua idatzi zuen, bidaien liburua, hau da, e, tipoak ikaragarri bedeiatu egintzun, imaginatzen dut eta aprobetsatu egin zituela jodutarrak zituzten kontaktuak toki askotan, ba, begira, Eundik gorako hiri bisitatu zituen hiru kontinentetan eta hau liburu batean islatu egintzen da tuterako azan. Bai? Mm. Bueno, ba, mm, Em, honekin bukatzeko, ba, e, ba, nire ikaslei ere askotan ba, erakusten diet, ez? E, erakusteko ez dela oin gauza arrotza, ba, adibidez, baditut hemen judutar jadorriko ba, gaztelar hainbat abizena, bai? Adibidez, arekin daukagu Abraham, bueno, e, <laughs> Abraham, no, eh, ez da sorpresa baina Acevedo, Acosta, Aguado, Aguilar, Alarcón, eh? Aranda, Almeida, Alfaro, bai? Berekin, Baltasar, Baez, Barrios, Beato, Benavente, Benítez, Bermejo, Bravo, eh? Zerekin, Cabrera, Calvo, Camacho, Campo, Cantos, eta bar, Derekin, Delgado, Diego, Duque, Domínguez, Erekin, Enrique, Despejo, Espinosa, Esperanza, Esteban, Eferekin, Fajardo, Fernández, Ferrer, Ferrero, Figueroa, eh, Jerekin, Galvez, García, Gato, eh, Gar etabar, García, etabar. García, Judutorra, García, Eh, hemen eh, eh. hemen eztabida dago, esaten bai. dute jatorri euskar jatorria euskal, bai, dela, eta santzari gabe. Ni, aitu izan dut eh, gaztia tira. Bai, a ber, hemen linguistak segura asko berein bai, artean bai, bai, hasiko lirateke, <laughs> baina eskerrak ez eskerrak ez gara. beste batera bai. kontziko dugu, baina da erakusteko adibidez, ba e, abizen hau erraza da interneten aurkitzeko, jatorri musulmaneko abizenak, eh, jatorri judutarrak, eta bai. barreta eta dar. Orduan, da erakusteko, ostea, ba, ez zela ingauza arrotza, Arrotza. bere garaian, eta zergatik desagertu ziren, ba, bueno, justu, egin zutelako, Judutarrek gaur egun palestindarrekin egin nahi dutena edo egiten ari direna, ez? Kanporatzea, en fin, lotxagarria, baina ikusteko nola e, iragana beti bueltatzen da modu batean edo bestean. Bueno, ba, bueltatzen geha ja gaiara. Inkizizioa gazterako koroaren lanabez garrantzitsu ba bihurtu izan, ba, homogenizatze erlijosoa eta ideologikorako, lehen arestian aipatu bezala, bai. Hau da, kaltegarriak, txartean izan zitezken eraginen aurrean, arresi bat zan inkizizioarena. Eta beraz, esan dugu, katolikoak ez ziren guztiak, beraz, e, eh, moriskoak, hau ba, musulmanak gelditu zienak, e, eh, jodutarrak, baina hemen izango dira ja, esaten diete, bueno, gelditu nahi baldin muzu, konbertitu zeitez, baina asko jarritzen zuten izkutuan jodutarrak izaten, marranoak deitzen zieten, por cierto, <laughs> bai? E, e, luteranoak, hau gertatuko da, ba, satiketa gertatuko denean, Martin Luther e, e, bultzatuta mila bosteun da mazazpitik aurrea, protestanteak, vamos, bai. sorginak, gero honetan, honetan sakonduko du eta bar, bai? Horren aurrean inkizizia zan e, ba, arresian, bai? E, erlijioa erligioa babesteko. Eta e, koroarekin lotura estua zeukan. Bueno, nola antolatzen zan inkizizioa? Bueno, ba, lurralde egiturak eta bat zeukan, eta ego Euskal Herriari dagokionez, araba, bizkaia eta gipuzkoa, Kalahorraren menpe zegoen barrutian sartzen zen. E, ere ba, Herriosa, Burgoseko ekialdea, Soriako iparra eta beste eskualde batzuekin batera, bai? Egoitza Kalahorran izan arren, ba auzetegi ibiltaria zen. Batzutan ba egoeraren arabera ba, mugitzen zen eta ara joeten ziren. Eta bueno, em Kalahorratik gerusiago Logroñora aldatuko zen. Gogoratu, bertan izango da em hauek eh emila eh, da damarrean erreko dituztela, baina, e, bueno, e, eh, logorinoko korrigemendu burua, gune administratiboa, eta gaztelatik Euskal Herriko pasabide nagusia zelako kokatu egin zuten, bai hortxe. Bueno, Em, logroñoko inkizizoren azitegiak muga bat gordetzen zuen, bai, gogoratu dezagun, eze em, kanpo muga bat, hau da gaztelako koruaren e, kanpoko muga, frantziarekin eta kostaldearekin, bai, eta bueno, e, luteranismotik e, eh, urbil zegoen muga bat eta bueno, gogoratu dezagun e, Nafarroako erregeak ba, bueno, batzu konbertitu egin ziren e, protestantismora eta idatzi zen lehenbiziko e, Biblia euskeraz protestantea zela. <laughs> bueno, nolako diren gauzak. Bueno, ba, inkizizioak Euskarrian ba, zeukan presentzia berezi bat muga hori gorde bertzuelako, E, eta bestaldetikan, beste barne muga bat bat zegoen, ze araba, bizkaia, gipuzkoa eta nafarroa garaia haien foruak e, zeuskaten, e, nola bai, ezberdintzen zituela, e, e, errege e, e, menpeko beste lurraldekiko, eta gainera gogoratu, ba, pertsonalitate kultural argi bat zeukatela nazio bat ziren, bai, <laughs> ez zeuten horrendikan formulatu, baina nazio bat ziren, eta hizkuntza bai oso oso berezia eta guztiz beriztuta e, eh, eh, gaztelaniarekiko eta baita ere gizarte egituretan da instituzioetan islatzen zen berizketa hau beraz gaina gogoratu Ebron aduanak zeudela ordun e, eh, nolabait muga lurralde batzan eta hemen ba beti e, inkizizioak ba, ba presentzia berezi bat todo lo que queráis, pero... Pero no me torturéis. No sobreviviré ni una noche como Salvatore. Muy bien. ¿Por qué les mataste? ¿Por qué? No, no sé por qué. ¿Porque te inspiraba el diablo? Sí. Eso es, estaba inspirado por el diablo. Estoy inspirado por el diablo. Adramel, Lucifer, yo os invoco, criaturas del infierno. ¡Alastor! ¡Ah, ¡Ah, ah, ¡Ah! El pastor ha cumplido con su deber y la oveja infectada debe ser entregada a las llamas purificadoras. Ba bai, eta orain ikusiko dugu, ba, entzun dugu audio honetan, nola edo zer egiteko prez zeudela, ba, akusatuak tortura saiesteko. Hmm. Ze ba, zekiten tortura ikaragarria zela eta bueno, askotan eraginkorragoa zan tortura mehatxua, tortura bera baino. Bueno, orain ikusiko duguna kokatu egin dugu inkizizioa, testuinguru eta garai batean, bai? Errege katolikoen Espainian, ikusi dugu como ja apuntan manera, ez bai. bakarrik inkizizioa, baita ere errege katolikoak. Orduan, ja, urbilduko gea e, interesatzen zaigun gaia, keria. Bueno, horren bai. bereiztu egin behar dugu zer zan fantasia eta zein zan errealitatea. Eta horretarako, bueno, gonbidatzen dizuet, e, Francisco de Goya, margolaria, bai, bai, bai ze kuadro gogoratzen dituzue fusilamentos del 2 de mayo. eta kelarrena, ez? E, agertzen dan hor eh, kabrito batekin. Sí, edo, bai, sí, bai. señor, hori da, akelarrearen, bai. oso, ondo horretaran nijoa. Ba, bueno, ba, gonbidatzen ditut, e, gure entzuleak, ba, hartzeko, telefonoa, eta begiratzeko interneten, ake, e, akelarre, Francisco de Goya, kuadroa. Eta hor ikusten dugu, nola e, gau bat ikusten da, ez da, e, ilargi betea ez da ikusten, e, eh, ilargia edo erdi agian betea dago baina dago estalita ba, odeiekin eta ikusten dugu deabrua dela bueno, simbola da aker bat, bai? eta inguratuta dago emakume ez, emakume nahiko bueno, batzuk, eh, ezakit, denetari dago batzuk itxusiak edo zaharrak ematen dute beste batzuk E, gazteagoak, baina bitxia da emakume hauek zer eskintzen diote akerrari. Ba, aurrak eramaten dituzte, eta ikusten da fondoan baitare makil bat eta makil horretatik zintzilikatuta pintxo bat izango balira aur batzuen gorputzak, ilotzak, lurrean ere bai eta bueno, hau zer adirazten zuen Imaginario kolektiboan, e, juten ziren sorginak edo aztiak Diabruari ba, aurrak bizirik edo hilda eskintzen zizkioten berak jateko eta berarekin ere jan egiten zituzten. Bestaldetikan akaro ah, astu egin zein nola iristen ziren akelarrera, ba Ba, nola, nola urtzi, nola bai. iritsiko ziren, autobus hartuko zuten edo... Eh, erratz baten gainean egan. Eh, noski baietz, eh? eh Horren jakan Harry Potter egin Normal, nire horrela etorri naiz. Bai, hori da, <laughs> eta egan edo, a ber, izan daiteke, ba, erratz baten gainean, edo ukendu batzuk emanez, ba, iristen ziren, eta badakigu, ba, aurra jateaz gain, ba, ba egiten zutena da, ba, ba orgia, ba, bezalakoa zan, seksua zeukaten berri, beren artean, baina baita ere deabroarekin. Eta gauza zehatz bat egiten zuten, nola baita eh, simbolizatzeko deabroarekin bat egiten zutela, eta zan e, eh, deabroaren uzkia musukatu. Bai? Bueno, ikusten dugu ze imaginarioa zegoen ba, horren inguruan, bai? eta bueno, ba, ikusten dugu hau zan pentsatzen zutela. Bai? E, Bueno, eh, horren ikusiko dugu nola errealitatea oso ezberdina izango zan. y hacerme bruja como ella. Una de las tardes me explicó que el demonio ordena a los brujos beber sangre de niños que son pequeños. Y me dijo que para hacerlo hay que chuparlos por el seso y la natura, apretando recio con las manos y chupando fuertemente, pues la sangre del niño es buena para los cuerpos de los brujos. No, Dios mío. Que tus labios pecadores no pronuncien el sagrado nombre de Dios. El demonio atenaza tu voluntad y no te deja confesar. Haced pasar a la testigo. ¿Qué pase. ¿Te extraña? ¿Dónde quieres que nos reunamos? ¿Es que no hay cuevas en vuestra tierra? Aquí, hasta que llegasteis vosotros y levantasteis iglesias, siempre hemos ido a las cuevas. ¿Lo veis, Fray Miguel? Son ateos, paganos. Esa mujer es el anticristo. Calla, miserable. ¿O es pues, que quieres que cuente las cosas que sé sobre ti. Sí, cuando hay luna llena vamos a la cueva. Allí hablamos. Tomamos bebidas que preparamos con hierbas de nuestros bosques. Y así pasamos las noches alegres, cantando, bailando, siguiendo las costumbres de nuestros antepasados. ¿Y qué costumbres son esas? ¿Qué costumbres anticristianas practicáis allí? Pero di la verdad. ¿Es el diablo el que preside vuestras reuniones? ¿El diablo? ¿Has visto tú alguna vez al diablo? ¿Cómo es? Yo nunca le he visto. Nunca ha ido, como tú dices, a nuestras reuniones. Entonces, ¿qué es lo que hacéis? Tampoco es cierto que retozáis como animales. No. No retozamos como animales, sino como personas o cuando tú retozas lo haces como un animal. O pregúntale a ese cura cómo retoza él. ¿Nunca te lo ha contado? Calla, blasfema. No ofendas a un ministro de Cristo. ¿Ministro de quién? Lo será de don Fermín. O del rey Felipe, como tú. ¡Llevaosla! ¡Llevaosla! Confesarás, maldita. Confesarás toda la verdad. Bueno, ba, kontua da gauza bada e, fantasia, e, baina fantasia hori oso oso errotuta zegoela eta baita ere elikatzen zen fantasia hori, baina beste e, errealitatea oso ezberdina zen. Bueno, azteko, kristianismoak, e, behar dugu, Euskal Herrian, ba, beste toki batzuekin alderatuta nahiko berandu sartu zela, ez? A, e, laugarren mendetik aurrera, hori bai, gero ja sartzerakoan ederki sartu eh? Ja te digo. eta, bai, eta, bueno, baina bitxia da, hirietan ezarri zen lehen bizi landagunetan askoz gehiago kostatu zitzaion eta e, gogoratu behar dugu sorginkeri hauzi gehienak landa inguruetan gertatu zirela. Bai? Eta bueno, ondorioz, ba, e, ondorio logikoa da, oitura pagano zaharrak luzi iraun zutela. Eta horrendik batzuk ireuten dute, bai, esate baterako, arestian aipatutako e, San Juan zua. Ba. Karo, ba, gero, San Juanena zela esan zuen bai, e, right. er, er, adibidez, horrekin, gu adibidez, e, gura guztuan, gaztaino beti izan dugu, bueno, e, San Juan, Mari, deitu eta beti deitu izan jogu, zu gau aurrera anez, bat pixak Hori da. Ez da, bueno, azkenean, e, mundu guztian eh, erlizio hartu zun, eh, festa bai. paganoak. Claro, oso eta, modu inteligentean, eta, eta inkluso, abenduaren hogeita lagua asmatu egin zan, e, kontzil, Elizaren kontzilio batean. Saturnalias. Bai, edo eta la Pachamama, Amerikan, la Virgen de Guadalupe, jazta, jazta, horren geurea egin dugu, eta oso inteligentea. Bai, bai, bueno, ba, kontua da, Bale, ba, e, sugaua, bai, solstizioa markatzen duela, ilauterietako pertsonaia, gogaratu esate baterako altxasuko momorrotxoak, e, momotxorroak barkatu, bai. batzutan irudi oso, ostras, bai, e, eta, bai. bai, hori da, euskal mitologiaren presentzia, e, eguzkiloria baserrien ateetan jarrita, eta, bueno, ikusten dugu gaur egun arte irauten dutela, bai, Bestaldetikan gogartu behar dugu, ba, mm, gari hartan ba, e, e, medikuntza, e, bueno, <laughs> e, fin, daba, daba esan existitzen, vamos, e, belar onuragarriak ezagutzen zituztela ba, sendalariak, bai, edo petrikilioak, bai? Eta mm, hemen lehen arestien izan dugu, inkizizioa. Beti hitzak pistak ematen dituela. Ba, akelarre hitza aztertu dezagun. Akelarre, akerraren larrea, bai? Eta e, goiak margotutako e, gau ikaragarri hori, ba, agertzen da. Baina kontuz, akelarre landare baten izenatik eratortzen da baitare, alka belarrea. Bai, bere izen zientifikoa da Dactylis glomerata eta hau Euskal Herrian animalien bazka bezala oso erabilia, eske present dago bai. ia toki guztietan, Zugarramurdiko eskualdean bereziki, bai? Eta gainera erabiltzen zan baita ere jatorri oso zaharreko herrituetan, e, ugalkortasunarekin lotuta askotan, bai? Ordun, lan, e, eh, landaritatik ateratako sustantziak erabiltzen ziren baita ere batzutan sendatzeko edo eh, leno entzun dugun bezala ongi pasatzeko <laughs> ba, gaur egun bezala <laughs> Jan Andreok en fin eta gero Eliza e, eraditzeko pixkat ez o... Bai, eta bai? Elizak ere bere droga ditu ardoa zerde, bai. zer de bestela la sangre de Cristo sí sí la sangre de Cristo en fin bueno <laughs> kontua da bestaldetikan konturatu zen hitza sorgin sorgin hitza nondik handator ba, sortu aditzatik dator sorgina beraz sortu egiten duena da bai? baina sortu erditu aditzaren sinonimoa da baita ere eta erditu da aurrak jaiotzera ematea hmm. bai? ordun sorgina emagina esan nahi zuen hmm. bai? Orduan, bai, Jakina aurrak munduratzen, orduan, ba, askotan noren joten juten zinean... Ba, eta, eta, eta gehiago bezala, eh, ba, eh baserrieta baserrietan, osea ez dela hiriburutan, bai, bai, hori da zalantzi izpiri gabe. Bai. Ordun bada gauza bat, jakintza bat, bueno, pizka misteriotsua, baina herrikoia, ba bueno, tradizio handikoa, baina Elizari ez hitzaion gustatzen hori hor egotea, bai. Eta gero beste aldetikan, ba, eske E, goiaren kuadroa da emeretzi garren mendekoa, baina e, botatzen nahi geha lareun urte atzera. Eta nola daiteke jendea olako gauzak sinistea bai, ba bueno, alde batetik kan ez jakintasun ikaragarria zan. Oso gutxik zekiten irakurri eta idazten eta incluso oso sineskorrak ziren, ze askotan ba, e, kultura dun pertsonen artean baita ere, eh? Hau da, ulertzen ezenari beti ba azarpen misteriotsua. Oraindiokan ba orain hasiko da garaio honetan Errenazimendua kostatuko zaio iristen eta ilustrazia oraindik kan bi mende etorriko da baina iritzi nola esaten da, ba, kritiko bat edo zientifikoa asko kostatuko du agartzen. Orduan, ba, kontuen izan behar dugu e, hori. Gero, oituna paganoen iraupena, baita ere faktore garrantzitsua, erligioaren pisu izugarria. Esaten zizuten zer sinetxi behar zenun, zer egin behar zenun, ze, ze jai egunak izan, eta nola. Osa, jaiotzen zinenetik, hil arte, erligioa beti zurekin ba. zegoen, eta horretaz konturatu egin behar gera, ez? E, gero, bestaldetikan askotan sorgina edo aztia izatea salatzen zen pertsona, askotan komunitatean integratuta ez zegoen norbait zen. Eta baldin bazan, agian zan ezi, ezin ikusi pertsonal bat zegoen atzean eta barbai. Eta askotan, ba, bale, mala hostia zegoenean, izurrite bat, edo usta txarrak, edo bai, lehorte bai, bat, bai. Hori da. Kulpa norbaiteri bota. Claro, bere garean judutarrei, venga, baina, ah, eh, baina, ah, bota genitun judutarra, bueno, pues, ah, vamos a ver, eh, hori, venga, eh, pizka da, eta... Eta, eta, eta, hori da jarraituz, ere, Eliza garrai horretan hartuzun bere, eh, kiston eh, indarra, Zerri un poder de laxo, eta jendeak izan beldurra zaukan. Bai, bai, bai, hori Kuntzatzen zuten, como un, un esto fáctico, o sea, un, bai. no, en plan de pun, eh, como... Bai, bai, afgainera... Egin ez da, jendea kontrolatzeko. Pues, bai, e, be, pentsatu ezagun momentu batean, eh, ze hau protestanteak ez daukate baina erregio katolikoa, bai, e, konfesioa. Katoliko hon bat, baldin bat konfesatu ibertzea zein beden, bai, Eta, no, no konfesatzea, Claro, apaisa, eta apaisa eh? Informazio ikaragarria, herriko eh, trapu zikin guztiak ezagutzen ditu. Eta, karo, imaginatu jende xumearekin, ba, jende poteretsuekin, <laughs> ba, errege baten pekatuak edo konde batena, ba, en fin, ordun eh, orduan, kontuatzen baldin magea, bai, ze pisua zeukan erlijia. Bai. Bueno, ba, kontuan, bale, em, erdiarotik, Euskal Herriak sorgin lurraldea izatearen eh, fama zeukan, bai? Gaina hau liter garaiko literaturan islatu zen, adiz, El Cortalón, Villalón idazlearena, Cervantesen Kolokio de los Perrosen, edo El Diablo Cojuelo, Bele de Guevararena, hor ere aipatzen da nola bait, bai? Jada mila mm, berreun da irurogita meretzian, hauzi eh, baten berri daukagu, tuteran, Bai? E, eta, bueno, Trentoko irugarren kontzilioak, hau izan zen mila bosteun da bi, iru, Euskal Biztanleak eskumikatu zituen, hau da, eskomulgar, hau da, oso oso larria da, garai hartan, da, Elisa Katolikotik botatzea, bai? E, eskumikatu zituen paganoak izategati Euskal Biztanleak, eta doneiakue bidea egiten zuten, e, egiten zuten kristauak erasotzeagatik, bai, ordu oso famatxarra izan zuten Euskaldunak. Bueno, garaia honetan, Eh, laugarren mendean, dula duela urte pilo laugarren mendean, Eliza, kanon episkopi agiri datu zuen, bai? Eta bitxia da, laugarren mendean, eh, fijatu gaite zen, ba, sorginetan sinistea eresiatza jotzen zen, bai? Baina fantasiari egosten zitzaion, gaitzazpena baino merezi ez duena. Hau da, Elizaren jarrera aurrerako jagoa, eta zentzuzkoagoa izan zen laugarren mendean eh, mende eh, eh am, eh, bueno, amazazpigarren mendean baino flipatzekoa da eta bueno, bestaldetikan inkizizioak jasartzen zuen sorginkeria, judaismoa eh, paganismoa eta bar Em, baina baita ere zibilak, bai eh, erreprimitu eta aipatzen zituen sorginkeria hauziak eta maiz inkizizioa baino gogorragoa izaten zen, bueno kontua da Mila lareun da larroita laugarren urtean, inosentzio sortzigarren eta santua katerazun bulda bat, sumis desiderantes afektibus. Hau da, gar, sugar, gorenaren irrikan. Eta bulda, hau, bai, e, argitaratu egin zute, egin zuen, Alemanian, inkisidorei sorginein ez eizarako botere gehiago emanez bai, justifikatzen zuen, bueno, Alemania esan existitzen hori indikan, bezala, baina bai, herri Alemania. Ba, ale, Alemania bai, kriston bai, gero ipatuko ba, ditugu. Ba, eh, horretarako ematen die botere gehiago, bueno, ba, bulda honek izan zuen gero ondorio bat, e, e, eta izan zen, ba, iru urte berandugo, maleus malefikarun esan nahi duela, sorginen aurkako mailua, Europako inkizidoren eskuliburua, atera gintzan. Eta nork idatzi zuten Heinrich Kramer eta Jacob Sprenger fraideak sorgina erukako eskuliburu bat. Bueno, irakurtzen bali madezute, da Harry Potterren pelikula bat ikustea bezala, osea, dena fantasia hutsa, mm baina jende honek sinisten zuela goiti bera, eh bestseller izan zen liburu hau oso jende gutxi zeki eta, eta zabaldu zen eh, Europa Europan bai. zehar ja imprimen, imprinta guten ber ja e, txinatik ba, e, txinan egin zuten lehenago baina Europan guten berrea eh, ateratzen du aurrera eta honekin, bueno, irakurtzen zuten artean, bueno, el no va vamos, que me de las manos, bai? Izan zer, birala gaur egun esaten den bezala. Bueno, orduan, ze gertatzen da? Guazen berriz Euskal Herrira. Amasei garren eta amazazpi garren mendeetan, ba, tentxio sozial handiak ertatu ziren Euskal Herrian, Landa inguruko jauntxo zaharrak, erdiaroko haroko tradiziori eutxi nahi zioten, bai? Eta astikeril delitua juridizio zibilaren kontua izatea hau da, berai kontrol gaitasun hori ez galtzeko, bai, gizarte kontrolerako tresnea boteretsu babetzan. Inkizodoreak aldiz, haien privilegioak eta jurisdikzioak gordetzen zituzten jeloskorki, ordu nola baiteko, eh, bueno, kompetentzia bat bazegoen, bai? Eta, bueno, kontua da, e, sorgina, gare hartan, uneko erruduna izaten zen gizartearentzat. bai? Sozialki onartezinak ziren, egoeren ies balbula. Ba, norbaiti mm. bota behar zaio kulpa, eta ze kulpa, ba, ez da musulmana, ez da judutara, ah, ba, sorgina bai, zea, bai. edo hastia. Orduan, ba, Em, eta zu baino gehiago, pues pare, no? Bai, ba, bai, bai, si de paso me kerreo kontuz ba, ba, ba, Orduan, da, osorginkeri hauziak faktore ezberdinen emaitza dira. Sozialak, erregesoa, politikoak, hau da. Em, datu orokorrak ikusita, bitxia da, sorginkeria ezen bereziki jasarri izan inkizizioaren aldetikan. Hau da, mila bosteun dalaro gita bost eta mila sireun dago mabos e, urtean artean, logroñoko auzitegiko auzien euneko seia baino sorginen aurkakoa zan, Bakarrik euneko seia, bai? Eta beste datu ikusita, moriskoen aurka euneko hogeia baino gehiago, e, a, euneko amabosta fornikatzailen kontra, en fin, <coughs> kategoria nahiko bitxia, Euneko laro gehieta bederatzia baino gehiago luteranoak edo protestanteak, eta horren diokan gelditzen zen euneko lau koma sortzi judutarren aurka. Orduan ikusten dugu, sorginkeria, hau ikusita esan dezakegu, bueno, esan enbesterako. Bai, arazoa zan, euneko txiki hori, Euskal Herrian konzentratu egin zela. Bueno, Euskal Herrian Galizian uste baita ere meigen kontuekin eta bar, baina beti gure lurraldean edo iparreko e, iparreko Uste lurraldean. gero ditzeko, baina ni ustez zeu zer ezberdin eta dago. Hadoz. E, eh, meiga, beste... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bueno, beste ikasten da zerbait, eskerrik asko. Bueno, kontua da, ba, hau esan da, inkizizioak hauzi ugari egin zituen Euskal Herrian. Mila lareun da laro eta meretzian, hainbot, hanbotoko sorginen hauzia. Em, gero baita mila bostion da zazpian, durangoko erezia, bora egon zan hor arazo bat. E, mila bostion da goiteruan, bargotan, Nafarroan, bargotakoa hastiaren hauzia. Mila bosteun dago bos, mila bosteun zazpi horreaga balkarlo zaraitzu eta eh, erronkarira balantza lizentziatua hau da, inkizizokidia, handikan ibili izan, eh, jendea eh, atxilotzen, torturatzen eta bar. E, amar pertsona baino gehiago erre egin zituen, balantza e, e, lizintziatuak. Mila bosteun dago marrean ondarribin, hau zibat egon zan, e, urte berandugo erronkarin, Emila bosteun dagoita mazazpian Bizkaian, eundalaro gehieta zazpi pertsona auziperatu zituzten. Ben Bizkaian? Bai, Ostia. mila bosteun dagoita mazortzian eh, otsagabiko e, mila bosteun dagoita meretzian otxagabiko ijitu batzuen aurkako, autodefe bat egin zuten, hau da, erregin zituztera publikoki, E, eh, mila bosteun da berrogeian berrogeita beratzi pertsona auziperatuak izan ziren iruñan eta hauen artean hogeita amabi aurrak ziren o sea, eh, atera kontuak. Bueno, ba, eh, aginte zibilak... Eta, eta, eta hau dela bai. egiten bai? zuten pixkat ere, ejemplo moduan, eh? Hombre, noski, eh, bai, bai, bai. Eh, jendearen aurrean, bu, ba, Hori da, hori da, gari hartan ez zeuen gaur egun dauden komunikabideak... Eta ba, ga, ga, ga, gaur egun daude, ba, esan dugunaren lehen, no, una... Eh, zute epai bat... Eh, E, sortzeko hori, ba, gure garaian zen, erret... Exactamente. Oida. Eta, bueno, ordun, eh, orduan, agente zibilak zuzenago nabaritzen zuen iritzi publikoaren eragina. Jarrera oso zorrotza erabiliz, baina maiz inkizizioarena baino zorrotzagoa izaten zana agente zibilarena. Bueno, inkizizioko agente bat baldin mazinan, urtzi, bai? Abantai batzuk <laughs> eh, izango zenitun, bai? Adiez, aterpe... Te, te pega, te pega un poco. Ater... Eh. Sí, sí, no sé, no, no, no. De repente le he visto ahí, ha hecho un eh. gesto, no sé yo, eh? Este te sabes, Xaxate. Ba, zea abantaiak izango zenitun, aterpe eskubidea, hau da, etxe oberenak okupatzea, bai? Zoraz, so, sorginen bila, anemenka, eta beti, ba, etxe oberen, oberen hartzen duzu zuretzako, zerga salbu espenak, armak eramateko zein izatzeko baimenak izango zenitun, ditu. Bueno. arruntatik ategotea, hau da, ezin zeituzte paitu eh, epaile arruntek, hori da, aforado. Momentu osondo. Momentu Eta gainera, baina arazo txiki bat zegoen, soldata txikia ah, Baina, baina, baina, no tengo mi última palabra. Ayudas de costa delakoak ematen zizkien, zizkieten, hau da, iritik kanpo, atera barbaldi mazina, logroinotik kanpo, bai, logroinoen baitzegoen egoitza, bideiengatik diru laguntzak, bai? Dietas. Eta gainera, hauzipiratuen ondasunak konfiskatzen ziren, bai, orduan, baina hemen, mm. Hemen arazoa zan normalean akusatuak ba, jende pobre izaten zela, osea que mucho Yo... pillarías. Ba, pero bueno, algo es algo. <laughs> Hori da. Eta gero, inkizizoren gaztuak ordaintzeko, bai, ba, bueno, baita leze gaztua, ba, askotan, itzultzaileak. Ze, honea, tortzen ziren, e, Espainiako inkizidurea, baina jendea, e, eh, ez baino, ez zuen hitz ah, egiten, orduan, ba, eh, e, itzultzailea bertziren, bai. Eta, bueno, e, bueno, elementu hauek zeuden, ba, inkizizioko agente bat izateko. Bueno, orduan, orain ja, e, jungo geha, zehatzago, mila, xerun, damargarren, urtera. Bai, hau jarri dezagun testu inguruan, mila zerun damargarren urtean. E, orduan, zer daukagu? Ba, begirada zabal bat, Galileo, teleskopiarekin Jupiter planetako lau satelite aurkitu zituen, eta izan zen lehen gizakia Saturno ikusi egin zuela bere teleskopiarekin. E, urtarrilak Andalusiako Andaluziako moriskoen kanporaketa izan zen, kemajo, horri eskatoliko, bueno, ja, regi katolikoia hilda zeuden, baina tira, beren ondorengoak, bai, la monarkia espainola. E, amaiatzak amalauean Francia erregea zen Enrique Laugarrena, por cierto, Nafarroako erre, erregea zela, baina, cambio de, equipo y de liga, <laughs> ba, muturreko katoliko... En mitad, Ba, raro, poderoso caballero es don dinero. Ba, muturreko katoliko batek queréis zuen, ze Enrique Laugarrena protestantea zen, eta katolikoa a bilakatu zen, Ze Paris bien bale una misa, esan zuen. <laughs> Eh? por la pasta lo que haga falta, baina bueno, no le duro mucho. Bueno, eh, kontua da, eh, erbere Europara tea eraman zuten, lehenbiziko aldiz, bai, eh, asiatik, ez ingelesak, baizik eta erbere eta rak, ah, bai, eta kulturan, ba, daukagu Shakespeare eta Lope de Vega pizkata aipatzeko, bai. E, amazazpigarren mendean, Europan, zer daukagu, ba, mugimendu kulturala bezala, barrokoa, bai, e, Espainiar urrezko mendea izan zen literaturan, erbereatako urrezko mendea izan ere, erbereak potentzia belakatu ziren denbora batez, Frantziaren nagusitasuna Europan, Hogeita mar urteko guda, Alemania eta eh, Txekia, bueno, Txekia, Txekia, txikitu egin zituztela, osea, populazioa ba, ardira edo jeitxe egin zan, ba, protestantea eta katolikon arteko gudak. Katalunia, A ah, oso interesgarria, segalarien gerra Espainiaren aurka, eh? El segadors, bai? Hori da, la diada, bai jamna Eta gero daukagu, ba, zientzia, eh, kultura, Newton, Kepler, Galileo, Descartes, Pascal, Leibniz, ordun, eh, bai, eh, mende interesgarria, bai? Asian, Ba, Japonian edo aroa izan zen, Otomandar imperioa zegoen kelopeta ba, Mogol imperioa baitare, eta Mahal, Indian dagoela, ba, Mogolak e, e, egin zuten esate baterako. Euskal Herrian zer daukagu? Pues krisi ekonomikoa, <laughs> <laughs> egualdea, matxi, <laughs> ba, bai, matxina den mendea izan zen, bai, gatzaren matxina da bizkaian, ah. mila sirundagoita maikean, matala zen matxina da, mila ah, batean, zuberoan, Iparralde loralde kulturala, bai, euskera, ba, iparralde izan zuen oso momentu polita, oienar, tasular, eta bar, bai? Bueno, hau da, gutxi gara bera oso gainetikan testu inguruan. Bueno, ze gertatu zen, Lapurdin mila zirun bederatzean, bordeleko, burdeos, bordeleko parlamentuko aurkularia zen Pierre de Lancre, bai, e, sorgin eizan aritu zen, frantziako erregeak, errike irugarrena, ba, horreta, agindu egin e, eman zion Euskal Herrira juteko, Ipar Euskal Herrira, ba, haber, begiratzeko, ze zorginak edo azti asko omen zeuden. Eta lankre iritsi zen, ba, eta, bueno, iritsi zen, da, dakeiaz maneras, ez egoen Espainiaren kizizia, baina e, hause ezen atzera gelditu. Lankre, endaiako ondartzan, bai. ama bi sorgin, Eta hasti elkartu zirela esatera iritsi izan. Osea, no se que tomaba este de desayuno. Bai, bai, bai, bai, eta inoretzion... Una, una eh, pedazo de rave, pero eh, <laughs> eh, kolokan jartzen berak esandakoa. dakoa. Bueno, ba, eh, Pierre Eipar Euskal Herrian lau hilabetetan, usteilatik azarora, eunka pertsona atxilotu eta torturatu arazi egin zituen. Irurogei pertsonen guru erretzera zigortu egin zituen. Bai? Eta, bueno, noiz bukatu zen hau, ba, eternuatik, e, bueltatu zirenean arrantzaleak etortzen dira, enteratzen dira ze gertatu da, ze eh, eh, batzuk emazteak edo esenideak atxiratu egin dituzte eta ternuera zijoazten arrantzaleak e, eh, pokaz bromas, eh? Orduan, beldur ziren ezote zen matxina da oso potoloa. Ba, zuten, hori, ez kanpo, hori da, bai, e, ke kasualia, berda? Bai, eta orduan, ba, hor gelditu egin zuten e, lankreren lana. Baina, honek, ondori izango ditu, ze mugaren bestaldean, e, simildegiko maria, bai, Maria Simildegi, ba, e, damututako sorgintza jotzen zuen gazte bat, bai, lapurdin, ba, itzuri egin zen bere jaioterrira, zugarra murtira, bai, eta hemen jarripen bat eguntzan, bai. Eta mm, itzultzerakoan hainbat bizilagun salatu egin zituen, bai, ba, sorgina izateaz eta bar. Ordu, nahu entzunda, da, ba, mila zerunda bederatzean, logroinoko inkizidoreak, Alonso bezerra olgin, eta Juan de Bai Alvarado, Madrileko Inkizizioaren kontsilu nagusira idatzi zuten esanez, zugarra murdin, sorginkeri konplizitate handi baten berri emanez, bai? Orduan, ba, venga, Aitor, u, eurtzi, nos tres veces, por dios. <laughs> En fin, eh, eh aki huela azufre. Bueno, orduan, eh, eh, bai, parre egiten dugu, baina, eh, hau bai. latza izan zen. Bai, bai. Bidatze dituzte bi elementu hauek, eta iritsi zian garramurdira, eta ez bakarri garramurdi eskualde osoan izua zabaldu zuten badakizute tor, atxiroketa torturak berako erretorea ualde lizintzatua eta altzateko jauna eta bueno lankrerekin lotura zuena por cierto e, ba, lagun izan zituen lan horretan eta laguntzeko Madriletik Salazar Frias bidali egin zuten ikerleketan laguntzeko bai? Gogoratu izen hau, Salazar frías, egero seresa esan handia emango du, bai? Eta iritsi zien Zugarramurdiko eskualdira, bai? Te lo repito. Ahora tienes una oportunidad, pero ahora solamente. Colabora con el tribunal. Dinos quiénes son los brujos de este pueblo. Y nada tendrás que temer. No tengo nada que decir. No conozco ningún brujo. ¿Por qué no quieres acogerte a la benignidad de Cristo Redentor? No te das cuenta. Podríamos someterte a torturas mucho más dolorosas todavía. Haz un gesto siquiera. Un gesto afirmativo. Podrás librarte de los tormentos. No. No sé nada. Yo no soy bruja. ¿Y esto qué es? ¿Vas a decirme que es un crucifijo? Aún tienes una oportunidad. Habla. Sí, y será suficiente. ¡No! Confiesa, confiesa de una vez y terminamos. Reconoce que eres bruja y que estás arrepentida. o seguiremos hasta destrozarte. Sí. Sí. Sí. Podéis empezar a escribir, Areso. Bueno, entzun dezuten audioa, guztiz, e, bueno, osoa eta desatxegina, dator, e, akelarre, e, filmatika mila beratzerun da laro lauean, Pedro Oleak egindakoa, oso pelikula gomendagarria, eta pertsonalki azkenengo akelarre filma, baino askoz hobeagoa. Bai. Eta gomendatzen dizuet, uste YouTubeen, bueno, edo hainbat okitan aurkitzeko okera dukazute em, eh, audio honek islatzen duena da ohitura bat oso oso espainola baita ere torturarena, bai. Itzun dezute, ba akusazioa jasotzen baldin zenun zu e, sorgina edo astia zinela, ba bueno, jaizenuen, ez? Ba onartzen ez bazenun eh em, akusazio hori ba, etortzen zena ba, ikaragarria zen. Bai? Entzun dugu, ba, mota guztietako horretan da flipatzekoa, ze, mota guztietako torturak, entzun dugu nola botatzen zioten ura, E, ba, agotikan indarrez hartuta edo zintzilikatzen zuten besoak atzetik e, altxatuta eta bueno, e, imaginazio okerrena ba, aplikatzen zuten ni pertsonalki gertatu zitzean duela urte batzuk junintzan pragara bidaian bai, eta egon nintzen pragako gazteluan, por zitu, oso gomendagarria, eh? menetan oso toki zoragarria, kafkaren iria, eta gainera, e, bueno, txerria oso goxoa egiten dute, eta <laughs> garagardoa primerakoa da. Bai. bueno, ba, bertan flipatu egin gazteluan, armadurak, mota guztietako armak, eta bat batean ikusten dut gauza bat, bota espainola. Bota espainola, espainola oso garbi, eta zan bota bat, baina karo pintxoak barrutik antzi joazten, eta zan, bori, ba, hori, ba, E, zu, ba, bueno, arazoa balima zenitun, ba, zenekina esateko, ba, horrekin laguntzen zizuten, eh, ez? Hortun, eh, bueno, ba, ikaragarria zan e, egiten ba, zuten. Hortun, e, no, baina, hori nitorri zait, e, beste pelikulat, El Crimen de Cuenca, Eskrimen de bai jauna. ez zutela horren beste aldatu mila seiron dapikotik, mila behatzen ba, Keba, keba, inundik inura. Eh. Orduan, ba, gogoratu bar dugu, eta bueno, ikusi besterik ez dago, e, Euskal Herrian, ba, azkenengo markadietan e, eh, egon diren e, kasuak, ez da? Eta ez da, harritzeko, nola, leno, arestian ipatutako Mikel Arrastia, hortikan, ies eginez, ba, eman zuela bizia, ez? Bueno, ba, kontua da e, zugarra murdin, bai, ikusten dugu, etortzen dira e, e, inkizizioko elementu hauek, eta irureun pertsona baino gehiago auziperatu zituzten. Kontuan, izan, irureun pertsona baino gehiago eh, garaiko, garaiko, zugarra murdin, garaiko zugarra murdin. Gaur egun, ja, izugarri izango litzateke. Ba, garaiko e, populazioarekin askoz gutxiago dela ikaragarria da, bai? Eta herri herri guzti, osea, ba, praktikamente eta ez bakarretzu garra murdi eta bueno, hemen eh, omenaldi bezala, porque no hay más muerto que el olvidado, berain izenak aipatuko ditugu, e, Graxiana, Barrenetxea, Maria Sozaia Aramendia, Mikel Goi, e, de Goiburu, Estebania de Iriarte eta Maria Iriarte hauek Grazianaren alabak ziren. Mari Juan de Odia, Maria Juanto, Maria Persona eh, Celeutea, Juanes de Goiburu, Juan de Sansón, Maria Chipua, Juanas de Chalar, Estebanía de Tellechea, Martín de Vizcar, Maria de Etaugia, Maria de Teiaetxea Beltrana Farge, Maria de Jurretegia, Maria García de Barrenechea, Estebanía de Navarcorena, Juan de la Bastida, eta Juan de Iribarren, ba, besteak beste atzulit, a, bueno, atzilu, atxilotutakoei ba, galdeketa zorrotzak eta tortura latzak egin zizkieten eta aitormenak lortzearen, bai? Eta hortikan, ba, berrogita mairu zigortuak izan ziren, bai? Eta hemendik eh, hauek nondikan e, eh, zeto zen urdazubi, zugarramurdi, bera, lesaka jantzi, etxalar eta errenteria. Bai. Ara bai. da. Ordun, ba bueno, e, guzti hauetatik 53 zigortu hauetatik, ba 12 hil egin zituzten zuan, bai 1610 da amarreko azaroak 7 eh, eta 8 non eta logroinan, bai? Mhm. Zer leporatzen zieten? Ez eh? zer egin zutenen gogorra hau e, merezitzeko. Bueno, ba, sorgin edo asti izatea, bai. Eta gainera, batzuei leporatu egin zizkieten erelketak. Meningo frogari gabe, bai, usta kondatzea, aberia kaltetzea, deabruarekin harremanak izatea, akelarriak egitea, Eta, bueno, eh, akelarren kasuan, gainera, erligio jaien bezperetan egiten omen zituzten, claro. bai, pixka egiteko erligioaz. Eta bertara, egan joaten ziren, gorputzak ematen zituzten ukenduei esker, bai. Akelarretan hasi berriak fede uko egiten zioten eta deburuaren uzkia musik, musukatu, orgia batean parte hartuz, hildako pertsonak aurrak batez ere jaten zituztela. Eta hau paperetan agertzen da eta sinisten zuten goitik behera. Bai, bueno, ba, ikusten dugu ba, oso, oso latza, oso latza, oso tristea, e, baina... E, e, bai. Maria Zazaiarekin, bai. gutxi izan genuen mune zera, bai. eta kontatu zen, noa, bea, eramurten atxilotua, e, logroñora, eta antzegona, hil egin zen. Bai. Egin zen espetxean, ba, bai. eta ala eta guztiz, erregin zuten illa gorpua, porque esa dos zela, astien, o sea... En efigie, esa. Bai, episodio, para dar ejemplo, porque decía que era la, la más, la más bruja. Vai. Eta, da, toda vez, bezala, o sea, ya, illa zegoen, porque karze, bueno, son karzela, bueno. Y, os mozatzen zen zulo batera, eta bea, ya oso, oso heldua zen. Eta, lo, eta piko urte, osa izen bat. Eta, lata gustiz, atera zuten, Bai. Eta egin zuten, dato bezala da, pixka... Jose txok esan du, hori, enefigia esaten ziren. Bai, hori da. Bai. Bueno, bai. Bai nik ikusita, oza, euskaldunak, gehienak emakumeak, bai. oza, <laughs> papel eta guztia zituzten, ez? Bai, bai, gaina leno astu zit esatea eh, pierde lankre, basituela, arbaso euskaldunak baina arbasoak, baina bera mespresatzen zuen ja esaten zuen hasteko ezei da hizkuntza hori ja hori ja susmagarria bai, ez eukan hor komplejo bat dizu bestean era zara ja hizkuntza ja eh, lelengo kondenaren lelengo pausua hizkuntza zala bai bai bai eta bueno orain goazen Bueno, hau, bueno, hau entzun da, bai, jazta, hemen utzi genezaken, ez da? Baina horren guazen mito bat desmontatzera, baitare, bai? Eta nahiko, hau, nahiko interesgarria da. Lehen esan dizuet, e, eh, Salazar, e, eh, Salazar Frias gogoratzeko, bai? Okay. Madriletik bidali egin zuten enkisidorea, bai? Eta, bueno, ba, tipoak hartu eta mm, espero, inork espero ez zituen ondorioak atera egin zituen, bai? Eta zera esan zuen, salaketa gehienak ezurrezkoak zirela eta eriotza zigorren ordez hobezela salatuen damutzea bilatzea, bai? Eta hau sekula eutsi egin zion. Errezagoa isiltzea eta seguirla korriente baina bueno, sekulako eztabaida zabaldu egin zan inkisizioaren baitan eta mm, baitara baitare lekuko botere zibila e, botere zibilaren barruan, bai? Eta mm, bueno, em, mila seireun dogeian, Salazar Frias, Idiakez eta Legizamo lizintziatuak agiri bat e, sinatu eta zabaldu egin zuten. Bai, ez el edicto de silencio. Bai, eta e, hau oso garrantzitsu izango da, ze mm, hemendik aurrera Inkizizioaren iraganeko ikerketen zein eusien esperintzitan oinarrituta ondorio batzuk ateriatzen ziren eta jarrera berri bat agi, e, iragartzen dute, bai? Bueno, e, nahi balde mazute irakurtzen zuen pixka bat, denbora badukagu, horrendik? Vale, eh, bueno, va a... Eh, bai, gaur bai, e, nahi duguna. Hau da, dokumentu bat, Nos, los inquisidores apostólicos contra la herética pravedad y apostasía en todo el reino de Navarra, obisado de Calahorra y la Calzada, condado y señorío de Vizcaya, con la provincia de Guipúzcoa, con toda la tierra y jurisdicción que cae en el arzobispado de Burgos, de los montes de Oca, esta parte y su distrito, por cuanto de la prosecución y causas que ocurrieron de la secta de brujos estos años pasados en diversas partes de este distrito, sacamos larga experiencia de los graves y continuos inconvenientes que recibía la verdad y verificación de ella que buscamos, así de las amenazas, temores o violencias hechas a los confidentes o notados de tales culpas como de las disputas hechas a los confidentes, a ah, no, como de las disputas, inducimientos y otras pláticas manuales y desordenadas de, los mismos, según que al presente también somos informados. Y garaiko eh, Y recelamos, recelamos, desconfiamos, que ocurren en esa y otras partes de su comarca, de tal manera que muchas personas, socolor y celo de amistad, o parentesco de los dichos notados o de las personas o criaturas pequeñas que en ellos sienten damnificados, han procurado y dispuesto que manifiesten en público, como efectivamente lo han hecho en las ocasiones, y culpas de sí y de otros terceros que en estas ocasiones vanamente se han esparcido y divulgado, para cuyo remedio y que al santo oficio la Inquisición, Santo Oficio, y sus ministros les quede toda libre y desembarazada facultad de proceder a la averiguación, castigo y remedio conveniente al servicio de nuestro Señor y despacho de la justicia. Ahora la parte importante. Por la presente exhortamos y mandamos a todas y cualesquier personas de cualquier estado y condición que sean, se abstengan y retraigan cada uno respectivamente de su parte de las dichas amenazas e inducimientos publicidad o conferencias referidas y que con eso dejen libre facultad a cada uno de acudir a consultar o pedir remedio conveniente solo a nos. Que no vayan hablando por ahí, que nos lo ah. digan solo a nosotros y nosotros ya veremos qué es lo que hay que hacer. Y a los ministros o comisarios de este santo oficio, en lo que fuere su conocimiento, sin embargo, que, de que por conjunto o damnificado se pretenda tener o tenga por interesado para que así también mejor se guarde el secreto y decoro en este caso que suele y debe guardarse en los más de son de punición, que más un pequeño castigo, pero no la muerte, y castigo del santo oficio, lo cual así hagan y cumplan, so pena de que será castigado su, su inobediencia y transgresión por todo rigor de derecho conforme a la culpa y circunstancias de la que se verificase en cada uno, dada en exacto oficio la Inquisición de Logroño a días de 1620. Bueno, traducción, Sere esan nahi que Augustia? Ba, esaten zuten, gehienetan fal, que faltsuak ematen zirela, tratu txarrak eta torturak, eta gian instrukzio okerra ere bai. Orduan, eh, zer agintzen zuen, hemendik aurrera inork ez dezala mehatxatu ez da indarren, indarrean dauden ikerketan berri eman. Ba, surrumurruak ez zabaldu, fake news, Horia. Eh. ez zabaldu. <laughs> Eta jendea bakarrik inkisizioaren ikertzaile ofizialen gana jodezala. Honela, egiten ez bada, zigorra jasoko dute. Por si no lo echan, bai? no, no, no, eh. baina kontua da, eske, ikusi, eh? gertatzen esaten zuen, Jendea, gero eta gehiago itzegin sorginei buruz, biderkatzen dira. Sorgin, Gelditzen gehi itzegiten, desagertzen dira bai. sorgina. Bai. Orduan, emendik aurrera, inkizizioak ez zuen eriotza zigorrik ezarriko. Salazarrek Madrileko kontsilu nagusia konbintzitu zuen, eta kostata, eh? bere ausetekiko beste bikideen iritziaren aurka beti ere. Baina, bueno, kasu honetan, Espainiaren inkizizioa ez Europako gainontzeko herrialdea baino mende bat aurrera atu egin zen. Ze Alemanian, zuk leheno esan bezala aitor, jarraituko dute, ba, sorginkeriagatik eriotzi gorrak, pero kon alegria, eh, vamos. Osea, katoliko eta esaten dute, baina protestanteak, en fin. Bafian barbakoaz, que, que flipas. <laughs> Ordun, karo, hau... Eh, zer gertatzen zen, inkizizioaren buru nagusiek aspaldi ez zuten sinisten sorginkeri buru zentzuten ziren gehiagikeria gogoratu ezazute, leheno esan duguna, e, kanus episkopi, laugarren mendean jasaten zutela, ba, que, no, que, que, que, estás flipando, bai, bai, e, gaizki dago e, sinistea sorginkerietan. Baina eta, Baina, baina hainbat mende beran dugu. Bai, orduan ikusten dugu, be, mentalidadea ez da beti aurrera juten, batzutan atzera bosoak ematen dira. Eta Salazarren iritzia, ba, mm, teologo batena baino jurisdikzio epaile ikuspegia dauka. Bai, askoz e, juridikoa, maz, maz e, tekniko, bai, eta jarrera bat garatu egin zuen urten poderioz, bai. Ja da, mila bosteunda zazpian, Martin de Andosillak, de superstition liburua idatzi zuen, bai. Hau da, arestian aipatutako maleus malifikarun liburuko iritziaren aurkako tesia, eta hau, e, baita ere, e, Martin Daio Andosiaren liburua pilo bat zabaldu egin zan baita ere. Orduan, ikusten dezuten ez, hau ez da zerbait monolitikoa, Bareek ere zalantza dauzkate, eta ez da bai da, eta tentxe lortu zen pizkanaka jarre aldaketa. Zalatarrek erakutsi zuen sorgine buruz hitz egiten bazen, ordun toki guztietan ikusten zirela, baina aipatzen ez baziren desagertzen zirela. Ordun, bueno, ba, em, hause, el edicto de silencio, isiltuasunaren ediktoa, oso agiri garrantzitsu bat izan zen, zen mugarri bat markatu zuen zeren barruan. Inkizizioa esan desagertu, hori emeritzi garremendian gertatuko da, baina gutxienez, ba, ez izuten erretzen, ja, e, aztia izatea izateagatik, bai. Bueno, dena den, hau ere, dena ikusi behar dugu perspektiberikin. Ba, ba, ba. Hau da, zugarra murdiko prozesua marurte lehenago geratu zen, oso berandu iritsi, esan, esan laiz, e, gara eta gainera, inore zen epaitua izan, zugarra prozesuan da bestietan egindako akatz eta gehiagik erien gatik. Berein artean ez dute koska egiten. Perro, ja? no, perro perro. Eta bueno, ba, jarraitu zute, jarraitu zuen e, sorginkeria jasartzen, baina eriotza zigorra aplikatu gabe. Hori bai, Alemania, Suizan eta Frantzian, bueno, ba, eunka, eunka, eh? eunka ba. pertsonen eriotza emezortzigarren mendia bukaer arte izan zen. Eta, en Salazar, em, e, Salazar Frias amaitu egin zuen jaingo kanoniko bezala bere azken eguna. Kiyosaki, Pro, Euskaraz Oduka. Bueno, laguno, ba, e, memoria eh, ariketa honekin, ba, bueno, gogoratzen ditugu, ba, zugarra murdin, e, bueno, e, gehiagikeria eta bidege gabekeri itzela jasan egin zuten. Ez zirela bakarrak izan, famatuenak agian bai, baina leno, a, e, aipatu egin ditu pilo bat. Eta, bueno, ba, zer pentsatu, hainba gauzak ez direla hain zaharrak, ez, horren diokan aktualidade handia daukatela eta bueno, batez ere ba hau transmititu egin behar dela, ba, ez, eta, eh, eta esan dugun bezala, no, atzera begira, bueno, zure saioa egiten duen bezala, ba, ere eh da, ez? Ba, hemen hemen Euskal Herrian oso gertu bizi izan duguna, ere ulertzeko gauza asko, ez? Porque gaur egun beste forma batean, ere zehatzen dira em, beste, bueno, hemen guztiz ados, baina agian modu bortitzago batean Afrikan al, e, aurra albinoekin gertatzen dena oh, bai, ba, albino izategatik kriston leyenda eta paranoia daukate eta e, hitzen dituzte, uste dute hitzen baldin dute, ba, poteriak edo hartzen dituztela bueno, adibese E, Erdi Afrikako Errepublikan ikaragarria da, bai. benetako sarraski badago, eta bueno, e, Sirian eta eta em, ekialde hurbilean ba, bueno, e, e, teokra, teokratiko fascista horiek askok ba, em, ezberdinak izateagatik ba, batzuk bai. ba, e, sekta los adoradores del bai, diablo bai, eta holako egin dituzte hori da orduan aldatzen eh, dira moduak izenak edo baina antzeko eh, parezido gauza para bata lehenengo lehenengoa eh e, Nafarroa iparraldean gehien bat, bai. ematen dira. E, e, e, aipatu egin du bargota, bai, bargota eta tutera eh, egualdean daude, orduan ez... Ah, eh, Nafar, Nafarroan, Nafarro asko... mila zeiron damar, da, oain dikan, konkistatu berri dan lurralde bat. Bai, hori esan daiteke... Baina kasu honetan gogoratu e, protestantismoaren gandiko zuhurbil dagoela eta horregatik oso oso gainean dago eh, gaude, inkizizia. Gaude mugan, gaude mugan, gaude lurralde berri. Beti lurralde, susmagarri. E, beti susmagarri eta nola diteko hasieran izan dezuna igual. Mm. Da, e, e, mugan, oza, kontrolpean sartze forma bat. Bai, bai, bai hori aipatu daiteke mm, zarantzari bai. gabe. Bai, da, e, errepresio forma bat disimulatuta. Eta bigarrena, eh, claro, esan da sorgina, emagina, eh, eh, claro, emagina, astea, emagina batzutan, eh, landareak ere erabiltzen ziren, nahiet ziren aurrak egukitzeko. Bai. Eh, oi, e, eh, betxatzen dut ere, eh, er-, Eliza etzula oso oso oso ondo ikusiko. Zalantzari gabe, mm. ikusi dugu, e, flipatzen zutela, ukendu bat ematen, ja, egan egiten dut, edo ama bimila pertsuen handaiako ondartzan, ez direla sartzen ez da bortila, orduan, eh, bai, eh, urtzi, e, gauzak, gina, zentzua bai. izan dezakete, ba, bai. arrazori gabe, e, aipatu bai. zitezken, ez? nik, a ber, nik hor beti dakaza lantza, zalantza bat, e, bueno, akelarre eta zorginen gai, zugarra mordikoa oso famatoa, nena ez ere ez, Habe, nik Galizin jasotako osea, kultura guztia eta ez naiz aditu bat, ez, baina bueno, bai familian bizi dudana eta orain arte, osea, ba familian e, ipuin kontatzen zuten eta dola, bueno, nik amoinaren osea, kontu zarra, beha txikitati bizi duen, sorginkeri bat, han bizi lagunak eta aita ere, ez? Eta beti gelditu zait, hemengo akelarrea edo mengo juizioak edo osea, gertatutako zugarra burdin, nintzeko beti kokatzen dut politikoen beha ipatu duna, ez, eurtzia ipatu duen bezala, ez errepresio modukoa, ez, ja lotuta mundu magikoa ekin, ez, porque mundu magikoa guk orain arte bizi izan dugu. Ez, eta beti lotzen dut, bueno, nik ustez, hemen izan dela, politikoa edo errepresio modukoa edo eskuntza edo zakit nola bait, mundu magiko sinistu baino, porque oso bukuretzako oso barneratua zen, pues, eukitzea ba, e, en las aldeas, eh? nos bai ezaguna, oza, ezagutzen zuen aditua belarrakin eta okenduak, eta oso barneratua, eta oso normalizatua zen. Eta horregatik ezun berre jasotzen baizik, eta oso normala zen. Bai zaintzeko pertsonak eta bai zaintzeko animaliak, porque eh, lehenengo veterinarioak izan zen eh, herriko jendia, ez, ulertzeko animalia ze pasatzen zaion, eta zeukenduak, eta ze, bueno, de hecho, nik ezagutzen dut, eh, gure zean, amaren herrian, amaren aldean, ba, gure bizilaguna zan pertsona tratantzen zuna, eta handik eh, kilometro eta erdila edo, ba, tipo batek oso aditua zan animaliekin, ez? Eta edo zen arazoak, eta oso barneratua zegoen. Ordu nik beti kokatzen da zugarra beti eh, alde politikoan edo represiboan mundu magikon baino, ez? Osea, maske igual ukendua egiteagatik edo egan egiteagatik, osea, a ber, ez dakit, eh? Osea, Bai, e, bueno, ikusi behar dugu baita ere sugarra mordiko ere faktorez berdinak elkartzen direla. Bai, alde batetikan lapurdirekiko e, eh, gertutasuna, bai? bai. Eta Pierre Delancre 300 eh, pertsona epaitzea, torturatzea eta kristo mobida montatzea hori ez da doan gertatzen. Zabaltzen da eta gero jendearen paranoia eta gero gaina ba e, graziana nola juten da ba, au, jendea, bueno, e, gaur egun hainbat eh, albisteekin gezurra direna ba kristola bai. montatzen dira ba imaginatu ezazute gaina garaiko mentalidadearekin ez bai. gero hau oso gainetikan egindako ikerketa bada e, eh? bai. askoz gehiago sakondu dezakegu eta egin dira e, eh, osa, horretan bai zuek eta entzulegoa gonbidatzen dut sakontzera ze liburu zoragarria daude honen inguruan ez karo baro ere horretan eguntzan eta Eh, en fin, asko dago esateko. Bai, zugarramurdikoan ikuste dut hor, ematen dira elementu oso ezberdinak, bai. bai? Ni bai ados nago gehiago politikoa, baina ez dezagun pentsa, ez dezagun pentsa, nire uste apalean, bai, bai eh? ez da bai. dela, e, modu konsiente batean, bai? Ze ez dakigu gu pentsatzen egea hogeita bat garren mentalidadarekin. Bai, bai, Eta bereiek beste, beste ikuspegi batek, eh, bat zeukaten. Orduan, imaginatzen detor agertzen dira elementu ezberdinak, baina e, Salazar, Fria, zen jarrera, pizkat iragartzen du, ba, ozientzian ikusten dugun ematen hasten den errenazimendu hori eta mm, jaz asko kostatuko du bereiztia erlijioa eta pentsamendu zientifikoa kritikoa edo olako gauzak, ez? Orduan, ba, ez dakit, e, eh, segura asko gauza asko ba, ez ditu eta ipatu, baina... Esan nahi, porque nik beti osea, mundu magiko hori jarraitzen du bizi, osea, orain arte bizi izan dugu, osea, mundu magiko horrek, eta beti e, akelarre edo inkizizioan errepresio gehiengoa e, o oso kontradiktoria da porque e, inkizizioa bilatzen badu e, katolikoen kontran dagoen edo katoliko zizmonen kontran dagoen pertsonak edo jode, pues, a ber, <laughs> bat da horrein arte bizi izan duna eta mantendu badu tradizio horrik ostia, eta guz du jasoa inbesti inkizizioa edo bintzak ez dugu hain famatuak edo kasuak ola hain, hain zorrotzak ez eta hemen gertatu dana eh, zugarra murdikoekin eta aipatzen da zugarra murdikoa eta bale, beste batzuk ez logroño gainean goren gonda el santo ofizio eta betinik, oza, kontrasanak sortu zizai da, hemen zizan da mundu magikoa epaitzeko edo egonda zeo zer gehiago, ez? Bueno, Aprobetxatuz... Bi, bi gauza honen, eta bai. gero bai. esan dezu, ba, euskera, eta izte, eh, bueno, bai. Galizian ere beste izkuntza dago. Bai, bai, bai. Baina, eh, hemen bat zala... Farroaren konkista oso bai. bizegoen baitare, en fin. Bueno, ni, ni, ni uste, uste, bueno, hau, e, orain, bukaeran gaude bai. honetan, ematen du grandikan, Bai, bezala, beste saio bat Bueno, bai, bai, ni uh, bezala aipatuko nuke goza bat, esan duzu segador, eta lo que va, baina ni aipatuko nuke, ez da oso zaguna, eh, lehenengo, nik Europako lehenengo eh, zera, er, erresistenzia kampesin, oza... Irmandiño? Eso, ah, mila... Ah, mila, laure, mila laureun edo mila hortikan, Katolikoa, Sea, ba, justo e, erori zenean gerrilla eta... Mm. Bueno, vale, ba, bai. bueno, eh, bai. Bai. Bai. Oartxo bat esaten nahi zerten ari buruz. Nola Pablo ari den aipatzen behar bada ez dela sinismen kontu bat, baizik eta gauza politikoak, badago liburu bat Silvia Federitxirena, kalibana eta sorgina, eta justo hori jorratzen du. Nola eh, azken finean izan, berak kokatzen du, e, espazio komunitarioak eh, herritarrei kentzeko prozesu batean Europan zehar. Eta hor katzen ditu e, eh, zurgin hauek eta erabat politikoak. Mm -hmm. ez dauka ez, ez ikusirik erlijioarekin. Eta esan dezuzuk ere, oso eguneko txikia e, zala inkisizioak bideratzen zuena. Mm -hmm. ba, hortik dator, azkenean beste estrategia bat izan da, besterik gabe. Kasu honetan batez ere makumeen kontra. Bai bai. Bai, bai, bai. Hori zen nere barra. No, no, no. Horra, ona. Bueno, ba, ba, igual ez, eh, ya, eh, denbora etorri zegu, jarretu ezak hemen, ezagun, pixarik, dazken zailoa eta irikia da. Ya, bueno, pixar igual bukatzeko, bukatzeko, dobentzat jarraitzeko aldera, ba, igual ingo dugu... bat. Eh, agurrak, ez, pixar, hemen parte hartu dugun... Eh, eh, aldapazen, hasi ginetik honea, e, bueno, oso eman korra izan da, eta, bueno, gauza gai apia dekarritu guri, uste du handikan ditugula gaur ikusi dugun bezala gai pila bat hor e, jorratzeko, iraietik aurran, uste, ba, hemen ikusi da, oza, indarrakin gaudela eta gogo gogoz, go, dugu aurreago, ez, bueno, gutxi gora bera, nire ikuspunta hori da, orduan pixka bat, Bai, pixka bat, e, agurtzeko, dakagu, bueno, gure arranoa... eh, bai, deitu dugu, deitu, osea... E, Bai, bai, eh, bai, bai David no te duermas, eh. Pa pa, pa gure arranoa, eh gurekin eh bea Madriden bizi da eta gure egin digu kolaborazioak eta hori komentatu genio eta bea da orduan deituko diogu pixkat bea agurtzeko. Bai, jarriko, a ber, nik Ez, emango nuke, ose, eki, ose, bai, gurekin bai. ez dago gaur, baina bai. prestatu du, ose, audio bat, ni jarriko nuke audio hori, ori, eta, eta bitartean... Bai, hori nahi nuen eh, gaudela deno, falta zaigu eki, eki bidali dugu ose, audio bat, jartzen dugu, eta gero hemen gauden guztiok...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 Eta, bueno, <laughs> saio honek eh, ba hori, irratsaioa edukitzeko aukera eman dit. Eta, bueno, egia esan <laughs> bapatean ba <laughs> izan da, nahi gabe egindako zerbait. Eh, egun batetik bestera eh, bakideak, ez? Komentatu zuten ah, eh, berri irratsaio bat egiteko edo eta asko pentsatu gabe, bueno, sartu ginen barrura eta bueno, ja <laughs> lortu dugu amasai saio egitea. E, <laughs> eki naiz, agian <laughs> enazute asko entzuten, en, baina esango nuke gaurkora arte, lehenengo aldiz izan dela e, faltatu dena saioetara, beti egoten naiz isilik baldin bada ere, hor, e, maiaren, soinu maiaren inguruan eta ikasten. <laughs> Gero ez da gero ez da hobeto hori gala e, e, du, eta ber, urrengo e, nopor batzuk hartu eta bueltarako, ba, behintzat kalidade berdina mantantzen dagoen. Eta gai interesante gehiago ekartzea lortzen dagoen. Bueno, ba, ondo segi, bukatu entzuten azkeneko saio hau, azkenekoa udara baino lehen, gero noski jarraituko dago. Hori eh, espero dago bintzat. <laughs> Venga. Bueno, kaixo, kaixo. Bai. Eh, bueno, izan da ekiren agurpena nola bait. Eh, internacionalista eta beste internacionalista dugu beste aldean, beste egotan agurekin denboraldo ontan eta espero dugu jarraitza horrek urtean. Bueno, e-, estoy diciendo euskara, Bueno, Caixo David. Caixo. Nos escuchas, ¿no? Sí. Bueno, ha salido todo bien. Ah. <laughs> todo bien. Bueno, ¿qué, tal por ahí? ¿Qué tal por, el mundo internacional? Bueno, pues un poco, un poco movidito, ¿eh? pero, pero bueno. no te preocupes. Interesante, interesante. Sí, pues bueno, hoy, como ya comentamos, bueno, ya sabes que es el último programa de un poquito para ¿no? Luego seguiremos en septiembre. Bueno, hemos hecho un poquito, nos hemos juntado aquí, todos aquí físicamente. Bueno, eh, decir que tú, bueno, hace poco estuviste en Castaño, ah, por fin viniste al barrio, a Jayas y tal, no sé qué, no pudimos estar mucho, pero bueno, al menos has aterrizado por aquí. Y un poquito, pues nos gustaría, pues, ¿no? A ver qué, te ha parecido, ¿no? Esta experiencia y, ¿no? Pues como luego esperemos, como bien ha dicho Pablo, que seguiremos en septiembre, pero a, bueno. A, ver si nos vas a aguantar otra temporada. Eso, <laughs> Nada, pues efectivamente, o sea, estuve hace poco en las, en las Hayak, o sea, un, un, verdadero placer, o sea, Castaño es un, un espacio liberado, o sea, una república independiente, y de hecho lo comentaba con, un amigo que, que fue con él, y en cuanto entramos a Castaño, digo, aquí nos sentimos seguros, nos sentimos en casa, o sea, un territorio liberado, o sea, que un, un verdadero placer el, el haber estado allí. Bien, bien. Y luego, y luego un poquito te, te contaba, eh, o sea, te, decía a ver qué te ha parecido el, haber participado, eh, colaborar con nosotros y como ser parte de, de Aldapa ¿no? un poquito, que nos contarías un poquito, pues sin más. Si, te apetece o. No, pues para mí es un, placer, o sea, un placer porque, ya digo, o sea, en Más radio libre eh, popular hemos abordado temas que en los medios hegemónicos, convencionales, no se suelen abordar, ¿no? El tema de, por ejemplo, el golpe de Estado contra Chávez en 2002, el tema del Bloody Sunday, el tema de los BRICS, o sea que hemos abordado temáticas que hoy en día están encima de la mesa y que los medios hegemónicos o convencionales no, no, abordan, ¿no? Entonces, para mí es un placer el, poder abordar este tipo de, dinámicas y de, temas en, un medio, en un medio libre y en un medio popular, ¿no? Así que eh, la, única, lo único que puedo decir es que es un verdadero placer y, y ojalá seguir, seguir adelante bueno, bueno, nos agrada también a nosotros saber que te tenemos en plantilla, ¿no? Desde septiembre, <laughs> ¿no? ¿Cómo suena eso tú en plantilla? Por <laughs> decir una forma, joder. Hondo, hondo, hondo. No, no, ha, estado bien, ha estado bien. Yo creo que, a ver, di que la, valoración en general, ¿no? O sea, como es a modo despedida, o sea, yo creo que Para ser el primer año que hacemos un programa. Vale, eh, hay peña que hemos estado más años en la radio, pero... y, otros, que somos novatos. pero, a ver, creo que ha estado bastante bien. Sí. yo creo que sí. O sea, yo creo que, por ejemplo, ha habido ciertas, eh, ciertas temáticas que, que, ya digo, aunque sea en un ámbito local o en una radio local, pero que es importante abordarlo. O sea, el tema, por ejemplo, del golpe de Estado que, que abordamos con respecto a Venezuela en 2002, o sea, yo creo que es importante porque, ya digo, los medios hegemónicos, ellos tienen recursos, tienen lógicamente su audiencia, pero el que poco a poco progresivamente vayan saliendo iniciativas populares como esta radio, que vayan, por así decirlo, eh, desgastando ese relato hegemónico, yo creo que es, importante, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues para mí es un, un placer el, contribuir a el contribuir a ello y el, seguir con, este proyecto, ¿no? Así que pues por mí ahora era adelante. adelante. Y aparte, bueno, también añadir, yo creo que, que hacía tiempo que la Sinchilic que ha pasado temporadas con más gente, con menos gente, que hacía hacía bastante tiempo que no había un programa que se dedicara, digamos, a, contrainformación de verdad, o sea, como ha estado Aldapacé, o sea, ha habido en su día... Eso, lo hablamos, ¿no? Igual eh, a información. Eh, eso, el egiten dute bestea, no, bai, hori da, eso hacemos. Informar, ¿no? Al informar. decíamos, siempre Nosotros, contra información, no tenemos que... No, no, eso, de eso hablamos. sí, hablamos cuando, ¿no? Que siempre utilizamos los medios más como contra y parece como... No, no, que contra los otros, bai. Lo que decíamos, ¿no? Que 40 años, 40 años que BTC Endulado, o sea, que cumpla a y todavía la necesidad que hay, ¿no? Pues de, que estos medios, ¿no? Pues, bueno, pues, está diciendo pues, e, Independiente, no sé, o gente que, más que nunca hace falta una, visión crítica y... Sí, sí, y, estamos llenando un espacio que no había en la radio, pues no sé, ah. hace cuatro o cinco años que no hay un programa de, información que se quede de información, o sea, y que diga, como ha dicho David, que por ejemplo aborde el golpe de Estado en 2002 contra Chávez, sí, que, este año es verdad que, justo cuando empezamos, por casualidad, eh, justo yo estaba en Venezuela, el primer programa, y bueno, ha sido ha tocado esto, pero bueno, que va, cambiando. Yo creo que lo importante es sacar el foco fuera de Oreta, de la de fuera, y que hay cosas que están pasando en el mundo y que son muy volátiles y las hemos tratado. Luego, aparte, con dos temas, ¿no? Pues también cotidianos de aquí, temas sociales, luego el ah, tema pues. para mí muy importante, ¿no? el tema de la música, ¿no? Porque nosotros, ah, eh, básicamente, lo que hacemos es pues aportar una visión crítica, una visión contrahegemónica a lo que a lo que hay, ¿no? A la narrativa oficial sobre ciertos sobre ciertos temas, sobre todo a nivel internacional. Y, yo digo, la gente por lo menos es una herramienta que tiene ahí para contrastar y para, en, ese sentido, eh, poner en, debate ciertas narrativas, ¿no? Y, yo creo que es, positivo. Es decir, eh, el, el ir desgastando progresivamente el discurso hegemónico eh, es, es de utilidad en cualquier, en cualquier ámbito y una radio local puede hacer mucha labor en ese, en ese, en ese sentido, ¿no? Eso es. Y luego, no, yo te iba a hacer una, una, pregunta así. Tú, por ejemplo, estás en Madrid, nosotros estamos aquí, ¿no? En, la Sincilic, todos aquí juntos, nos vemos y tal. Tú desde allí, o sea, eh, alguien te ha dicho algo, porque bueno, eh, es verdad que aparte de la antena, ¿no? La Sincilic se puede oír, ¿no? Por, ah, por, internet en todos lados. ¿Alguien te ha comentado algo? Eh, ¿Qué tal? como No sé. es interesante Hay seguidores en Madrid. <laughs> ¿Cuántos miles? Eh, eh, claro, aquí hay que contar con que estoy en un territorio hostil, no solamente hacia, hacia, hacia igual, Ayuso, oye. También, también, también incluso en, lo que respecta a Euskal Herria, ¿no? O sea, Madrid es un territorio hostil y lo único que, bueno, los amigos o eh, familiares que les he pasado las colaboraciones con, con la radio, con vosotros, pues siempre me han dado la enhorabuena, que está muy bien, o sea, pero ya digo, o sea, en Madrid es, más complicado porque es otra realidad, o sea, y aquí lógicamente pues eh, poco a poco en ciertos espacios parece que afortunadamente se va también desgastando ese discurso hegemónico de las potencias imperialistas, ¿no? Pero bueno, o sea, lo único que puedo decir es que en cuanto a mis colaboraciones, he pasado eh, a familiares y amigos cercanos y me han dado la enhorabuena y les ha, les ha gustado, o sea que en ese sentido, pues, ha cumplido. yo, creo que hay que darle las gracias a David. por supuesto. por ayudarnos y por la trayectoria antes también. Y por, como él dice, igual es mucho más fácil ser antifascista aquí que serlo en Madrid. en Madrid igual el precio es poner el cuerpo nosotros valoramos mucho, la verdad que, eh, yo creo que ha sido una, cuando has colaborado con nosotros, ha sido encima ha aumentado el nivel. bueno, a ver, aquí hay nivel, eh. Perdona. No, yo, yo súper agradecido por, por la oportunidad y, claro, es lo que lo que comentáis, ¿no? O sea, Madrid es un territorio eh, hostil, sobre todo para abordar ciertos temas, ¿no? O sea, tema de Venezuela, tema de Cuba, tema de Nicaragua, o sea, yo diría que es, eh, complementando un poco lo de ser compañero, ¿no? O sea, Madrid es hostil para, eh, como, así decirlo, autorreferenciarse como antifascista, pero también antiimperialista, porque ya digo, o sea, el antiimperialismo implica lógicamente otro tipo de, dinámicas, otro tipo de coordenadas, y aquí es, es, es algo más complicado, o sea, algo más complicado, pero bueno, hay que seguir dando, dando la batalla. Bueno, pues eh, que sepas, al menos yo creo que me gustaría que seguiría siendo nuestro arrano, ¿no? Como te hemos dicho, ¿no? Nuestro, como llamamos a los corresponsales, ¿no? Arranos en Madrid. Y que nos tengas la visión allá, ¿no? a nivel de mundo, de temas que nos has tratado. Entonces, bueno, yo al menos, ¿no? Si yo como, como editor, al menos me gustaría pedirte pues que en septiembre que seguirías con nosotros ahí. Siempre. Yo, yo encantadísimo y ojalá esta colaboración Endure eh, infinito. O sea, <laughs> ¿eh? yo, creo que tenemos que hacer un programa de tres horas ya. <laughs> vamos, camino hoy. no, no, a ver, digo, digo porque yo, o sea, eh, este nos da una visión, o sea, ya no solamente internacionalista, sino que, a ver, yo creo que David es un tío bastante documentado. O sea, habla con propiedad, o sea, se estudia los temas. Al contrario que nosotros. A ver, luego, tenemos a Josécho que acaba de dar una exposición ahí sobre el Sugarramur y el otro día sobre los tamiles. Que luego tenemos a, la parte musical. Tenemos la parte musical. Pues mí, eh, Eso es un, es puntazo. mí es un puntazo tener aquí a, a ZG en directo y que nos hagan en directo. Vale, se va a querer porque casi yo también quiero decir, aparte de la música, también eh, no solo va yo una, oh, y ya está, sino entenderla el porqué, el cómo se hizo, quién y para sido y además que atadas a, los temas que estábamos dando en la radio, o sea, es, todo está guay. o sea, yo creo que el programa ha sido bastante completo, o sea sí, Que, ah, igual estamos ahora hablando, eh, nos hemos ido al tema político, tal, porque vivimos aquí, ¿no? Eh, es lo que hay, vivimos en este mundo y hay muchas cosas que, queremos hablar, pero también yo creo que le hemos dado un poquito también eh, que desde la música también, ¿no? O sea, de política, evidentemente, desde la cultura, desde el cine, que hemos hablado de muchas cosas, pero también yo creo que, bueno... Un, medio de comunicación, vamos, incuestionable, o sea, la música, el cine son son efectivamente manifestaciones culturales que reflejan una realidad de un contexto y lógicamente no se pueden obviar. Pues muy bien. Pues mías, qué David. gracias a vosotros, o sea, súper agradecido. Ya te avisaremos cuando empecemos la temporada, ¿eh? Vete preparando temas. Sí, <laughs> sí, eh. sí, porque yo creo que, ya digo, a nivel internacional la OTAN, eso de la otra Y eh, por no liarnos más, no te pregunto nada. Pero bueno, eh, está claro que, que también igual está bien decirte que, eh, aparte, yo creo que ya llevas ya mucho tiempo con nosotros, bueno, un tiempo bastante prudencial. Entonces, también tú también como te dije la otra vez, tú también propón. O sea, ¿no? que, no solo. Sino que tú también eres uno más de Aldapacé y también tú cuando ves algo, ya sabes que tenemos el grupo en Telegram, ¿no? Y a veces, a veces es verdad Igual que nos vamos al euskera, es verdad que es un poco esto, pero bueno, es lo lógico. Pero ya sabes, que tú también tienes. Traduce muy bien. Eso es lo que tienes para, para proponer cosas. O sea, yo en cuanto queda algo claro o algo que pueda ser de interés, yo lo propongo y, sin problema. Vale, va ah, Millasker. Millasker, David. Vosotros. ¿Cuándo seguís? Buen, verano por ahí. Y suerte, suerte, suerte con la Ayuso por ahí. <laughs> en verano. Está en Miami, tranquilidad. Ah, está en Miami. está en Miami. A ver si nos lleva a nosotros también. No, me ha avisado, Isabel? Isa. Bueno, agur. Venga, mucho Bueno, Bueno. Bueno. Bueno, Bai. Gainontzekoak nik gogoraraziko dizuet bihar eta etzi gezala auditoriumean lezon bidaia galduak horrats antzerki taldea. Anda. Nola pertsonala politikoa dan hor ikusten da. Hamaika mm. emakumeren istorio Hamaika urtetan zehar. Ailo dejo. Ah, ditan. Te handean ere. Bihar tengo que ir a... Ba, pena zuretzat, Pablo, merezti bai, bai, du. Gutxi, gutxi. Bai, eh? Txikia da, bai, beraz, ez galdu aukera. Ir, iritsi zitzaidan kartela maletekin eta... posten naiz. Bueno, a ver, ez dago esan. Hori da, hori da. Kote, kote, kote kabatxo, apadamete bat dugu. Zaiatu da, isilik egoten. Amen izan genuen, eta... Aste lenean, ikusi geren auzoan zugauan eh, ondo ginen zugauan ginen azkeneko saioa egite sorgin ke bai va pasatzen naiz eta pasatu da ja ah, esker esker eh, placer asko eh, ni bai. gauza madrileko metropolikoak esan duen bezala goza bera san barret oso oso oso posible egon ezela zuekin egon gara tratatzen gauza batzuk bai independentea alde batetik pandemiatik da bat eh kote eta bueno zenbait gai, benetan Luis direla, tratatzen beste tokitan, eta hemen egon naizela oso oso pozik, eta nire gustatuko ditzai dake... Ba, bai. Bai, eta bai. horrera, ba, beste... Ba, bai, eta gaina, itzen genuen bezala, bueno, gure eh, ezagutu bueno, esagutu ginen, horrazioa da, ge gehiago, bueno, pertsona bezala parte, gero, gaztainon ere, porque azken finan aldapaze da pixka bat, ba, gaztainon bai. Eh, sortu genuen pixka leku hori pixka bat, ez da bai datzeko dari, ba, pixka bat, saretara, o momentu bai. momentuetan eh, zabaltzea. Orduan, guretzako garrantzitsua esan dugu beti saiatzen gai ekartzen gaiak inorez du naila egin, o bai. oso saia dela hitz egitea ta horamentzat hor ditugu eta eta orduan, bueno, zu Eta gaztainoa bitanola etorritzea, hemen etorritzea da, nire garrantzitsua dela, ematea mikroa, osea, ez, zabaltzekoa. Porque... Ba, nire oso gustora Eta, eta esan behar dut gauza bat, e, aurrekoa San Juan zuan gaztaino, zentzen nian, lehenengo urtea zara urtzi, aizala magazina egite, eta ah, pentsatzen un, ez da bat urtea zara makila. Bai, bai. Ezo bai, profesional, oso profesional Eta horre, oza, urtzi, San Juan dugu nagoen ez pentsatzen asko, zer reza da? Urtzi bezalako pertsona bat, <laughs> ondo egitea? Urtzi bezalako pertsona bat, hau da... Jote, jote, jote, Ez, ez, ez, Taller babestu aldan eh, egiten duna. Ez, ez, ez, gu. Osa, eh, erritar batek, zer reza da, erritar kasetaritza egitea. Eta alde batetik, kiston, bakizu, nola kasetariak askota esaten dute, aditua direla informazioaren nola kudeatu behar dute, bai, Bueno, hori beste gauza da. Bai. E, eta egiten aizatena, osa, Bildatze hor doiten dean, auzoan ze doiten ari da. Bueno, gauza bat. Ni harritu da ditu eh? Ni, a ver, ni, lehenengo aldea eh, irratia, eta asko gustatu zait. Lehenengo reakzioa, eh, Pablo eta Aitor, alabergako garagardo feriara juntzirenean, eta hor magia sortu zan eta batean saio bat daukago irratean ez ez galdera ikurrakin o galdera ikurri gabe saio bat daukago irratean daukazu eta zu ere zaude eta eta eta sea eh, buruan bai, dio nagoreri porque ta kiste bai bai bai bai bai nagoreri comenta tu godioso neri ez bai bai bai bai bai bai bai bai ne, ne, eh, eh, ne, ne, irratean, irratean aritza nik nekan buruan. Bai. Osa, Ba, beira. Igual, oio da, oio da, que getzen una burua. Beina zita, beina zita, ez ba, polita da. Bai, eh, que, que, por cierto, ahora en aipatu de suede la verga, ginen, aitor, e, eh, Xabi eta ni eta Xabi agertu zen lehenengo erratsaioa Xabi nun zaude Xabi nun zaude bueno <laughs> Argentina andago Argentina <laughs> bai. no bueno mental en un puñetazo bere hau dago Bai bai bai bai bai bai, bai, bai. no da ni zure garantizua zen ez genik osea argi genun nosbait nahi genula hau egin gure buruan zegon ba urtetan gaztaino ginen sare jo Bai bai bai bai bai horregatik horre eh, mintzatu Pero dizu hostia vamos a hacer algo eta ni usted Ni, ne, ne, nahi nuna eh, hau da lehenengo aldea eh, irratien, baina amengo giroa zan nolabait e, gaztainoko itzaldietan ja. itzaldiak bukatuta gero bai. e, lokaleko atarian bai. izaten genitu konversazioak bai. sola saldean zara leku bat e, lasaia, konfiantzazkoa e, bai. lasa hitz egiten hitz egin altzen una e, naizta ados ez egon bai. baina jakinda e, norbaiti ados ez zaudela esatea ez dala eraso personal bat Ze bai, askota, bai. askotan kritikak, eraso personalak kritikaz mozorrotzen bai, bai. dira, o, ba, antziz, eta, ba, olako espazio, konfiantzazko espazio bat sortzea. Ba, ba, eta induguna da, hori pixkat ekarri eh, irratira, ez? Porque zain, ostia, pena da, porque eh, nos tiramos ahí, ba, tres horas hablando, zula, eta, geor. Gaur bezala, tres horas hablando, porque, bai, <laughs> ya casi, casi camino. Bi hor duter dio, eh, bertan. Bueno, pero bueno, gaur da pixkat. Ba, bai, David. Eta zu, Jorge, ez, eh, yo también mi primera experiencia aquí en la radio y nunca había estado, sí que he participado alguna vez eh, como invitado a, tocar eh, en Radio Donostia, en Cultura Radio Donostia Cultura, pero así de tener una, digamos, una sección en una, pues al principio me acuerdo que estaba muy nervioso y pues pues eso, vas mejorando con el tiempo, ¿no? Y sí que es verdad que al principio también eh, hacíamos grabaciones y yo pues meditaba y hacía pues ahí como que fuera más una evolución, ¿no? al, final ya, habéis participado en casi todas las... al final ¿eh? Y, mejor, yo creo que es mejor así. Mucho mejor, porque era más... Mejor, vivo. A mí me gusta más, ¿eh? O sea, no... Sí, aunque la edición la haga bien, pero es mejor que aquí en el directo. está claro. que la, edición, lo que pasa, tiene un problema, que nos hacía quedar muy mal a los demás. <laughs> No, a, mí lo que me ha gustado es De, <laughs> al final se nos ha gustado. la, la, canción ha sido muy pegadiza. Pero, aparte de eso ha sido porque era como una sección de colaboración, pero yo creo que al final, con, con el tiempo, ya hemos, implicado. Ya os quedáis aquí, quiero decir que no es solo sí. Eh, mando, sino ya hablamos de otro tema, tú también, o sea, ya participamos y porque hemos sido, no, no hemos hecho como, como una movida como subestructurada, sino ha sido sobre la oh, marcha, pero eh, por eso es lo bonito, ¿no? De que, pues, que tienes una idea que puede ser una, eh, se puede cumplir esa idea o se puede dar otra que incluso puede superar a la idea inicial que tenías, ¿no? sí, que vamos, construyendo, ¿no? hemos ido pum, pum, pum, y yo, creo que ha sido como, pues un poquito como somos también los que nos conocemos aquí, ¿no? Un poco, ir creando y cada uno que aporte lo que lo que vea y Eso es. hemos tenido a veces muchas veces de esto bueno X e-, no pues lo habla X es más en plan de todo preparado, no tiene que es así en la vida también. como un técnico que eh, es que Eso es, que estar todo mediado, él también se tiene que ir acostumbrando, ¿no? eh, está bonito también esta parte. ¿no? Eh, bien, hemos estado muy bien los dos aquí. eh. el, sol y la no, el, día y la noche. <laughs> Que, claro, que está bueno aquí, claro, eh, en la radio no se eh, ve. te echamos de menos. ¿Quién es el día y quién es la noche? la noche es, Pablo. ¿Quién es el día, claramente. <laughs> cabrones. <laughs> bueno, pues, igual, Harry es que X X ¿eh? Ah, ya está. Ah, pues, yo estaba, <laughs> ese es tu padre. <laughs> ese que se va y desaparece. Por, algo tú eres igual que desaparece desde en Vale, vale, eh, Ese fue el momento que aproveché para llamar a David, pero encima. Ah, vale, vale, vale. Ahora iba, bueno. Ah, ba, sin más, ni gusto bi ordutarekin agian nahikoa dugu gaurko. Bai. Bueno, gaurkoan ez da pizka berezia. Este la ya en Palma tuko de Guiraia bai, de aquí. Bai, o sea, a ver, ni hasta coche si nos ponemos, si nos ponemos seguro. Ni ah, ni su astela ni eh. ni va a Bai, bueno. Se pillar eh, luego. Bai. Ori estamos ya azken urratsa, es bizkanaka bi ordu, gero hiru ordu eta ya continuo badizatea. Bai, bai, o sea, en Palma tzea. Ni ni ni va bukatzeko bi, bi, osea, orain eh, bale, usten dugu irratsaioa, baina aipatu bai. duen bezala urtzi, badrenak datoz, programa Bye. Bai. berizia. Bye. Bai. Eh, etorri daia laguntzea eh, eta saio berezia eta kontzertua gero ere kontzertua errarian eta gero azaro azaro aldean eh irrati libre topaketa Bilbon, bai? bai, bai, bai. Eh, Irola... Irola irratean, doa... Ba, gaina, eh, hoi berezia da, porque han querido como recuperar pixka bat... Bai, hoi az, darama... Eta... Pues, iru urte... Arroxak. Ez, ez. Izan da, Irola irratia, pixka ah, bat... Ah, ah, irratia. Arroxatik aparte, eh, nahi du sortu... Ba, Estatu espainoleko irrati libre mugimendua duela iru urte, esango nuke, ez dala biltzen. Ez dala biltzen. Orduan irolakoak hartu dute testigantza eta egingo dute eh, borbilbon bai. Eta, eta pixka da, pixka da, ideia da esan duguna eh, Que parece mentira, pero más que nunca behar dira irrati libreak O sea, porque... Ya, bai, o sea, parece mentira, bai, bai, eh, bai, bai. bere, años 80, como que una movida Eta gaur egun, bai. con toda la bazofia que hay por ahí, no, va bintzat bai. La desinformación ah, Eso, que, que, que hay que aprovechar bai, Eta entzun irrati librea, porque hor egiten diren nik, Que e, Balentzikoak, Granadakoak, osea egiten dute irratxaioak oso, oso politxak. Bai, eh? Bai, bai, bai, bai. bai. Baina, jende bat, uste, ostia, da beste mundu bat, que, ostia, bai, bai, bai. Eta, bueno, hori da, soriones hor... Eta ongo da, sare bat, elkartzeko, osea, sea, bai. batekin edo besteaki, beti, es, beti irrati libren artean mugitzeko igual, bai, eh? Bai, bai, badago, zintzilik hor gaude, zintzilik dago claro. bai arrozan eta bai eh, irrati libren eh, mugimenduan. Claro, o sea, estatu espainoleko irrati libre movimenduan dago zintzilik ere bere kaditu dor. Mantentzen dugu bi aldetan. orduan eta iralarekin egingo genuke Iro, euskaraz irola irala, ez? ez Bai, bai, baina ez da bai, bai irola bai, bai. Oiekin bai. bai. egingo genuke eta beste geho beste batzuekin euskarazko irrati libreen eh, Sarea, ya izango izan da, hostia, eh? Bai, bai, bai, bai, bai. izango, bai, hoy izango zen independiente da Rosa, o sea, ya... <laughs> Se otra movida. Pero bueno, pero bueno la, la cosa es que, que bentzat, eh, o sea, gusartu gara, daramo programa, vale. eta ikusten da, que, que está, ¿no?, que se está vale, surgiendo, que no, que no es que igual entras en un proyecto como que va, puta mierda, sino... Sí. Ta gero guía, da, ni usted, er, eh, ni nahi nunezan ere gauza bat, o sea, beti zendugur artean, gauza bat, beti, bueno, que nos oye, no, ni usted, Eh, nentzau, e, eh, garantitxuna guk, hemen gaudenok, ondo pasatzea ah, bai. Osa, denok ikasten dugula Eta gero zen, zen entzuten du, pues, que se el se lo bai. pierde, no? Osa, eskotan, ah, bai. gauden plan, eh, eh, kino nos No, no lo hacemos por los oyentes Eso es, yo creo que Eso es, lo más, lo más importante, no? Militancia, hoy militancia Bueno, gure ideólogo ezkutua Xabik Esango, esan zun, <laughs> saioan Zara, eh, saio bat iten genula eh, gu, guretzako Ez beste hartze zuten, o bai. zuten esango. No, bai, horrekin, eh, guatzate eh, eh, bat ekarri genuen Jorge, Jorge e, Freiter, e, kolombiano, bai. bai. ginela, sea, bai. le llamaron gente de Colombia, no? Osea, que hoy, muy guay la radio, osea, interne, internet, y, yo flipé, no? estamos aquí, en Asintzilic, no, todo nosotros, y de repente, no somos conscientes que gaur egun, Naizta orain dakago antena berria, baina internet bidez, osea, Colombia Bai. Ostia, flipa, Colombia, la hostia. Eh. Esa marra da gauzat, batzuetan hemen zaudela, ez dakizu bi pertsona iru amar inor ez dutela guen bai, bai, bai. Ez dakazu referentzi ez daude likes. Eh, zu, egiten dezu, eta punto. Bueno, Bueno, ba, jakin daitekela, jakin daitekela, bueno, bai, baina ez gabiltza horretatzen dugu. Ez gabiltza horretatzen dugu. Normalean ez dakigu. Ez dugu, baina. Aiz nizaten esaten aia egiten gure gau, bai. gure txako. Gure pasa, etortzen da, gure, eh, eh, o el, eh, pertsona de cartel gure artean, izan ditu dugu, nuestra chapa, nos metemos aquí, mago, ya, ospeta, gero, oido? ha oído, nos, ahí queda, no? Ni esperma, esperma hartu nahi dut, daukazuten klan moduko hau, ze, guatzen <laughs> aiz, eza, e, zigor garrokin asinan egiten, leprosoak saioa, eta oso interesgarri esan, jendean zuten gintu, baina gino? Bai, ni, ni bat, ni bat. Zuetzen ah, zenun? Ni Abai, eh, jo, begira. Gero jende gehiago esan zidan Nik ez gero bat ez ere Ez ez egiten Eta ez ginen erizten jarri genuen astero Eta ginen bio bakarrik eta bai. bat Kristal alde batean besteak anpoan Eta ez dakit Eta zan komplikatu bat Eta ez dakit Ez eh, emateko behar da talde bat, talde bat. Eta, jo, nire Eta gero taldea indiguna da, batzutan enduga momentuak, igual no tenia muska hacer, bera, no, asko ginen, al dota, pero bai, llenábamos, Al final... siempre hay contenido. Eso, ha habido años más, en y otros más que, bueno, han salido a... A lo que Ahí, <laughs> Bueno, pues ya está. Bueno, yo quería eh, poner un momento pastelito aquí y eh, eso de que también, pues por mi parte, agradeceros pues a, vosotros de que eh, nos hayáis ofrecido para colaborar y, y que al final pues hemos pertenecemos digamos a la familia y pues eso yo daros las gracias por, por aceptarnos y las gracias a vosotros habéis subido el nivel pero vamos y, sobre, todo, gracias aparte de todo lo que aportado lo que hemos dicho que entre todos vamos eh, pues enriqueciéndonos para mí ha sido eh, vuestra canción es flipante yo estoy eh, la intro la intro y no, no puede ser la, decimos en serio cinco minutos. Pues fue, pero se nota, que sois, ahí se nota, sois músicos. Y ella, y, es, es, verdad. Y ella Hostia, pues fue, es que ya da, es un tono que te, y ya, ya te sale ahí. Sí. <laughs> Bueno, bueno, bueno, bueno, pues bueno ya, ah, pues ya, está. Bueno, ba, mila esker entzulei, por ahí, ¿no? <laughs> Nos aguanta. Eta... Saluda a Colombia Ira, eh, Saluda a Colombia, a Venezuela, a <laughs> Vietnam Al Vietcob Al Tamil, a los Tamiles A los Tamiles, a Angola Eta bueno, que, en septiembre yo creo, ¿no? igual hay algo eh, Vale, vuelta, ¿no? Eta bueno eh, Dena, eh, bultatzen gera, ¿eh? Eh, bueno, ya pela ya A ver, el manager. Urria. Iraia Urria. Ni ustedes Urria Atletica. Bai, bai, temporada de Urria. Bai, temporada Bai, más o menos. A ver, igual eh, igual hacemos un asalto ahí No, no, yo que he puesto septiembre, pero no sé cuándo. Soy nuevo en la radio. No bye, bye. decir octubre. Eso, octubre. Eso es. Bye, ¿no? Octubre rojo. Vale, es. Vuelta eh, a ¿no ves? Este David se ha dicho que también. O sea, José se ha dicho que también. O sea, que bueno, sí, no es malo que. Detrás del espejo, una hora necesita de. ¿No? O sea, tiene un montón de contenido. El tío. o sea, es una pasada. Se lo ocurra. Se lo ocurra. Ver los guiones. Sí, sí, sí. No, estaba ni, en el, ni en el, curro, ni en el cole hacía y, última, bueno, no, última, última no, termino nunca. Pero a, mí yo en el curro oigo mucho las radios, típico, es no sé, y, lo que hay que hacer hincapié es que esto es una radio libre. Somos gentes que cada uno tenemos nuestros curros, nuestras movidas, que venimos aquí por la cara porque nos gusta y no sé qué, y en otros sitios hay gente pagada. ¿Cómo que no sé qué? No, está, que, por la ¿Cómo que por la cara? Bueno, <laughs> a ver, a, ver, a, a, mí me dijiste cosas. ¿eh? te, te, te, te, dijimos. Aquí eh, le paga Pfizer. Aquí no, pero eh, eh, para mí eso es muy importante, porque no, ahora Bolondres da, da Auzolana, Eh, auzo, bueno, auzo lana, bueno, e, herri lana. Sí, sí. Esa ez da zerbitzua, alba, ez da jendea, da, pentsatzen da hemos eh. estudiado, bueno, no sé, no, pero yo no he estudiado ni periodismo, ni no sé, pero lo que has dicho tú, que herriko jendea nahi dugula transmititu, Eta zena hori garrantzitsua da. Irrati libran dakan desurintasuna hori da, ez? Es una ¿eh? profesional. Por eso es libre, ¿no? eso, es, ya, ya, lo comentamos. Si hubiera dinero de por medio, pues esto no funcionaría Ahí está, pero es, que es libre, en lo, digamos, eh, al echar, porque quiero profesionalmente, digamos, mantenemos, digamos, porque eh, se ha visto en Aldapaz, ¿eh? se ha mantenido una estructura como un programa profesional. O sea, eso es. o sea no ha habido una diferencia Joder, hostia. O sea, ni que esa. Sí. Hay que eh, me la cabeza, pero. No sé, yo o sea, estoy pensando en mí mismo, por eso. No, pero <laughs> no, no, se ha mantenido. Si es verdad que tengo hemos hecho una escultura. Sí, lortu duzu poligrafoa pakean Vale, Bai, ah, era zuterako ustez. <laughs> Pues ya está. No, ahora se gainitzen dira adicción. Cuadernito ahora. ¿eh? Pero al final hemos hecho como, no, el carrisqueta, no sé qué. ¿no? Tapoya. Eh, bueno, hemos hecho un... Vale, bai, esto sin que decir que sin eh, ir a una universidad a estudiar, eh, a que te quiten las ganas vaya, de hacer las cosas bien. Vamos eh, me expresa tu este día el rato libre días y Mañana eh consulamen eh, ez, leku normal batean izango zen e, ez zintzirik erratean baizik eta e, ETV-en egotea. Bai. Euskadi erratia, norra bai. de Euskadi negotea, hori izango bai, bai, zen logikoa, na? Bai. Zaitzen hautezkundeak eta gero, Eta, eta, mundu guztia Berenzonako autoeskontetan izan, baina Berenzonako konsulai desiatzen zegoela hitz egiteko, bai, bai. ez zion inor ditzen. Eta eta hori Eta beste gauza bat, guk egin genion galderak, igual beste irratxaioak ez diotela egiten. Bueno, bai, Porque guk azke gehala galdetzeko dezen gauzak. Hemen egin barregu, paralelismo bat. Ze independentean, eta guatzen naiz pandemia betean, PCR derrigorrezkoak zienean, Euskadiko biologoek dekanoa nagorek ba, itzuri zitun ez dakit zenbat bai. artikulu oso saia zela ze idatzi etzun oso ondo idazten. Ez. Eta, o <laughs> eta idazten zun, nola hitz dan bezela. Bai. Oso oso modu popularrean ulertzen zitzaion bai. eta nagorek izan lan itzun idazteko eta lan hori egiten dugu Ba hori, eh, Londres hori da, bai. ba ja, jo, jo, ez du negozioa ematen, ez du tekina ematen. Eta baian, Eh, beste gauza bat esan berrekoa, ez degula ere nahi. Hori da. baditugula bere gure lanak, eta es de hau... Hau profesionalizarlo, no? Monetizatu. A ver, bueno. Ez dugu, no, mo, ez dugu behar monetizatu. Bueno, ya veremos la temporada que viene. a no son la pasta. Behar, behar. al oro con este, eh. Al oro con este que ya... a ver... Saca otra cerveza, saca otra bien. Esto de la militancia está muy bien hasta que nos llamen de Radio Euskadi. Urtzi metiasa la baserria no es de de es no, no, usted me decía, en castaño decía, la mitad está esta, es que todos los días ven a recoger, ven a poner, o sea, ya tiene, o sea, ya al final ya... <laughs> Eh, vaya, a ver, esa que enseñe que es atención, es que es lo que va a hacer, Lamba, la, la, la, la, eh, eh, orden <coughs> el la, la, <laughs> Por cierto. Urria gero eta gertu gau ikusten. Bueno, eh, bai, va. Ba- Ea va. Ba. Bueno, bai, da. Bai. Eskerra aquí la que nos vemos, behar dugu. gu. leok. Venga, gora aldapate. pa. Ora, ora ez goralak irio